طاها نامی از نامهای گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و لقب رسول الله است و سوره تاها سوره مکی هست از اون سوره هایی هست که اوائل اوائل نازل شده سوره ای هست که مطالبش بسیار زیبا نغز جالب و پر تأثیر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ همین آیات را شنید ایمان آورد چنان تأثیر گذاشت لذا از نظر ترتیب چهل و پنجمین سوره هست که در مکه نازل شد و ربط این سوره را ابتداعا عرض می کنم با سوره گذشته در سوره مریم که شما خواندید و قبل از مریم سوره کهف است در این سوره ها پاسخ شبهات بود قبلا عرض کردم پاسخ شبهات نسبت به بعضی از بندگان خاص خدا مثل درباره عیسی درباره زکریا درباره مریم درباره اصحاب کهف درباره خزر پیامبر همه اینها را خداوند در این سوره ها جواب داد این اشکالات بر توحید بود که در اینها آثاری را انسان میخواند که احساس میکنه اینها از بقیه انسانها فرق دارند آیا آیا اینها بخشی از خدایی خدا را داشتند بخشی از تصرفات الوهیت را داشتند علیه از الله الله جواب داد نه هر چی دادیم اونها ما دادیم و الا اونها بندگان عاجزی بودند اونها بندگان ناتوان خدا بودند در حاجات خودشون از خدا میخواستن زکریا میگفت خدای تو به ما بده درباره اصحاب کهف می میخوانیم اونا برای نجات خودشون دعا کردن خدایا تو برای ما چاره بساز لذا هر چی کرامتی بوده هم خدا بهشون داده قدرت به دست خدا اونها بنده خدا بودن خب پس در این دو سوره کاملا شبهات مرتفع شد وقتی که شبهات مرتفع شد معنیش اینه که نه پیغمبری از پیغمبران خدا نه ولی از اولیاء خدا مثل فرض اصحاب کف و نه غیر اینها هیچ کسی قدرت خدایی نداره تصرف خدایی نداره همه اینها عباد پروردگار هستن بندگان خدا هستن عبیدند که خودشون حاجاتی داشتند خودشون مشکلاتی داشتند خودشون مصائبی داشتند و خدا را زاری می کردند لذا الان که شبهات مرتفع شد معلوم شد خداوند در ذات و صفات یگانه هست هیچ کسی قدرت دیگری نیست لذا اکنون در سوره تاها می فرماید ای پیامبر من این مسئله توحید را الان خوب تبلیغ کن به همه برسان هیچ از مصائب و از مشکلات در این راه نترس گونه باش ببین موسی چطور تبلیغ کرد ببین موسی در مقابل فرعون و قومش چگونه مشقت ها را برداشت کرد بیشتر در سوره طه ذکر چی هست موسی هست الگوی خدای تعالی بیان میکنه پس در سوره طه ما دو موضوع داریم یک توحید دو تشجیع پیغمبر را خداوند تشجیع میکنه که در مقابل فرعون ها بیست خدا یاریت میکنه همان گونه که موسی ایستاد خدا یاریش کرد لذا قبلا هم خدمت شما گفتم که داستان موسی با داستان رسول الله خیلی مشابهت داره حتی ظلم و شکنجهی که بر اصحاب موسی میشد آخر فراری که موسی کرد ترک وطن کرد موسی بنی اسرائیل را برداشت اینا مثل همون که رسول الله کرد پشت سر بعد از اینکه رفتن خداوند شکن عذاب داد فرعونی ها را همینطور مک اهل مکه را کلا داستان موسی با داستان رسول الله مشابهت داره پس یکی از بهترین نمونه ها که هم تشابه زیادی داره با شرایط مسلمانان داستان موسی است به این خاطر داستان موسی با تعبیرات مختلف گوناگون زیاد آمده اونقدر که داستان موسی آمده داستان هیچ کسی ذکر نشده بله تاها یعنی یا تاها ای تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ما نازل نکردیم بر تو قرآن را لتشقا تا در مشقت واقع بشی تا به رنج بیفتی تا رنج بکشی نه قرآن نیامده که تو رنج بکشی ای لتتعب تا که خودت را خسته کنی خودت را رنجور بکنی وظیفه تو این نیست که جوش بزنی رنج تحمل بکنی الا تذکرت لمن یخشا هدف نزول اینه که به وسیله این قرآن تذکر بدی به وسیله این قرآن پند بدی کسی را که بترسد از خدا یعنی نه اینکه خیلی رنج بکشی و جوش بزنی چرا ایمان نمی آورند لتشقى یعنی لتتعب لفرات که علیهم و علی کفرهم خیلی حسرت بخوری تاسف بخوری چرا ایمان نمی آورند چرا کفر کردن چرا فلان کردن برای این ما قرآن را نفرستادیم فقط فرستادیم که مطالب و مزامین این قرآن را به اونها برسونی دیگه ناراحت نکن خودت را الا تذکرة لمن یخشا مگر برای اینکه این قرآن پندی باشد برای اون انسان هایی که یخشا از الله می میترسند مستفیدین من الآیات حال توحید اول گفتیم در این سوره توحید است و بعد تشجیع حالا توحید و هم توحید است و هم اهمیت آیات تنزیل ممن خلق الارض این قرآن را نازل کرده اون ذاتی که تمام این زمین را آفرید و سماوات العلا و همچنین اون ذاتی که آسمان های بلند دوباره او آفرید این آسمان را با این عظمت با این بلندی اون ذات آفرید الرحمن یعنی رحمان اون ذات ذات مهربان است ذات رحمان است على العرش استوا بر عرش قائم شده بر عرش قائم شده که از متشابهات است و میشه گفت کنایه است از حکومت و قدرت و سلطنت او له ما فی السماوات و ما فی الارض فقط و فقط برای اون الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها و در زمین است و ما بینهما و آنچه که در میان آسمان ها و زمین است و ما تحت الثرى و آنچه که زیر این زمین هاست سرا یعنی هفت طبق زمین زیر اون زمین هر چی که اونجا هست همه در اختیار و قبضه قدرت الله عزوجل هست این بیان تصرفش است این تصرفش کامله تصرفاتش در آسمان ها هست در زمین هست ما بین آسمان و زمین هست زیر زمین هست فوق سماوات است همه جا هست شرط اول معبودیت و الوهیت چیه؟ تصرف کامل و شرط دومش علم کامل و این تجهر بالقول اگر سخن بگویی بلند بگویی این بیان خواص علمی باری تعالی است فانه یعلم السر و یعنی بدان که خدا میداند بلند بگی یا آهسته چرا چون که الله تعالی میداند سر آهسته را و اخفا از سر هم پایین آیسته تر سر اون است که شما چیزی بگی که کسی بشنود آیسته میگه اون رفیقت که تو گوشش میگه با او میگه او میشنود این سر است شما دو نفر با هم صحبت میکنید اخفا اونه که از اونم پایین تر باشد یعنی خدا همه چیز را میداند لذا وقتی که علمش هم کامل است قدرتش هم کامل است نتیجه میگیریم الله لا اله الا هو پس الله اون ذاتی است که هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست به جز او له الاسماء الحسنى فقط و فقط برای او هست نامهای زیبا و صفات زیبا در سوره اعراف خواندیم نه اسماء حسنای الله تعالی زیاد هستند که صفات پروردگار صفات سلبی صفات ایجابی همه اختصاص به الله دارند لذا تا اینجا توحید دو تا از خواص توحید خواص باری تعالی بیان شد که قدرت کامل و علم کامل بعد از اون الله لا اله الا هو پس از این الله تعالی می فرماید و هل اتاک حدیث اون توحید بود این تشجیح است الان پیغمبر را تشجیع میکنه میگه ببین موسی را آیا پیش تو آمد سخن موسی سخن موسی در چی ببین مس... مسوق یا هم مسوق لترغیب النبی صلی الله علیه وسلم این آیه آورده شده که رسول الله را ترغیب بکند فی الاعتصاء به موسی این به موسی چی بکن از موسی تقلید بکن یعنی به موسی نگاه کن فی تحمل اعباء النبوت و على مقاصات الخطوب فی تبلیغ احکام الرساله که در راه نبوت چه سختی ها کشید و برای تبلیغ و پیام پروردگار چه مشکلاتی را تحمل کرد و هل اتاک حدیث موسی از سخن موسی خبر از داستان موسی خبرداری خب ابتدا از اونجا الله تعالی آغاز میفرماید که در هر سوره یک چیز را خدا ذکر میکنه یک در یک سوره مد نظر این هست که موسی چطور در خانه فرعون خدای تعالی با قدرت خودش موسی را نگهداری کرد حفاظت کرد بیشتر اون بودش در یک سوره موسی چگونه فرعون را تبلیغ کرد و بعد خدای تعالی چطور فرعون را غرق کرد این یک بود دیگرش زاویه های بسیار زیادی داره داستان موسی و اینجا از اونجا آغاز می فرماید که موسی علیه السلام بعد از اون سختی ها بعد از اون اول سختی های خودش مادرش در خانه فرعون فرار کرد اونا تمام را فاکتور گرفتند و از اونجا که از راه مدین داره میاد به طرف مصر البته این مطلب را خواستم به شما بگم که موسی علیه صلات و السلام از مدین داشت به مصر می آمد راه را اشتباه رفت به طرف سینا رفت اونجا کوه تور شب اون نور را دید بعضی میگن نه موسی نمیخواست بیاد به مصر موسی دیگه از اینجا فراری بود موسی داشت به طرف شام میرفت چون میدونست که سرزمین آبایی و اصلی کجاست شام هست داشت به شام میرفت راه را گم کرد راه را گم کرد اونجا که نبوت خدا بهش داد گفت به شام نرو برو مصر گفت خدای اونا منو میکشن گفت نه من تو را حفاظت میکنم لذا بعض مفسرین این اعتقاد را دارن که موسی قصد آمدن به شام را داشت به مصر نداشت علا ای حالین در راه بازگشت از مدین بود یا به مصر یا به شام الله می فرماید و هل اتاک حدیث موسی آیا پیش شما آمد سخن موسی داستان موسی اذ را نارا فقال لاهله زمانی که آتش را دید گفت به اهلش امکثو اینجا بمانید قبلا خدمت شما گفتم کلمه اهل سیغه جمع مذکر است کلمه ال سیغه چی جمع مذکر است اینجا همسرش یک نفره ولی به میگه ام کسو شما اهل اینجا بمانید بحثی از فرزند اینجا قرآن نیاورده اینی آنست نارا من آتشی را مشاهده کردم لعلی آتیکم منها بقبس شاید بیا ورم برای شما از اون آتش شو را او اجد علی النار هدا یا بیا بر آتش راهنمایی کسی که راهنمایی بکند و هدایت کند چون که میدونستند و برداشتشون این بود که اون آتش در کنار اون آتش لابد افرادی هست که ما را راهنمایی کند در این شب گم شدیم کجا بریم لذا هدن هادی ببینیم راهنمایی ببینیم فلما اتاها نودی یا موسی وقتی که پیش آن آتش آمد یعنی پیش اون نور آمد نودی یا موسی ندا شد ای موسی انی انا ربک همانا من متکلم بلا کیف منی که صدایم را احساس میکنی انا ربک من رب تو هستم فخلعن علیک کفشت را در بیار کفشت را در بیار این که بعضی میگن که کفش موسی حتما آلوده بود و پاک نبود نه اینا نادرست اینا ثابت نیست در جای مقدسی که قرار میگیری ادب تقاضا میکند که کفشها را در بیاری با کفش نباشی لذا کفشش را تر بیار به به دلیل اینکه انک بالواد المقدس طوا تا در یک در وادی مقدس قرار گرفتی وادی پاکی که اون وادی که باشد طوا باشد وادی طوا ببینید موسی علیه السلام کفشش را که دستور یافت که در بیارد به خاطر ادب بود به خاطر احترام بود به همین خاطر ما ادب تقاضا می کند گرچه جایز است که انسان اگر کفشش پاک باشه نماز جایز است اما ادب تقاضا می کند که بدون کفش نماز بخوانی. اون خلاف ادب است با کفش نماز خواندن جایز است ولی خلاف ادب است شما شاید اعتراض بکنید که خب رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار در نعلین نماز خواند رسول الله پیامبر خدا هستند رسول الله راه را برای امت در واقع تشریح میکنه راه را برای امت میخواد نشون بده لذا گاهی امکان داره شما کفش داشته باشید و کشیدن کفش ها برای شما حرج باشه مثل این مجاهدینی که در جبهه های نبرد هستن همیشه پوتین پایشون هست اونا را اگر بخوان در بیارن نیم ساعت طول میکشه در بیارن و پاک کنن لذا در مواقع بله با کفش بهتره کشیدن کفش حرجه لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر یک بار در عمر خودشون با نعلین نماز خواندند به خاطر اینکه نشان بدهند برای کسانی که مشکل است گنجایش این هست پس اونجا ما میگیم رسول الله صلی الله علیه وسلم برای بیان جواز خلاف استحباب عمل کردند و پیغمبر میکنه گاهی خلاف اون چیزی که مستحب هست هم عمل میکنه برای چی هست برای بیان جواز است مثل اینکه در رابطه با بول و ادرار کردن بلا نسبت همینه که استاده نباشه نشسته باشه اما در یک موردی هست که رسول الله استاده انجام دادند خب بعضی میگن چون که اونجا جای مناسبی نبود در حدیث آمده سباتت قوم آشغال بود و گند ریخته بود اگر می نشست لباسش آلوده میشه بعضی میگن که زانوش مشکل داشت ولی اصلش اینه که یک بار خلاف استحباب انجام دادن برای بیان جواز است جایزه یعنی کسی اگر حالت اضطراری داشته باشه مشکلی داشته باشه زانوش درد میکنه نمیتونه بشینه یا در جایی هست که مناسب نشستن نیست خیلی جاها وضو خانه تو این کشورهای رفته استاده باید انسان ادرار بکنه در چین جایی مردم مجبورند لذا اونجا اگر کسی استاده بکنه اون خلاف ادب دیگه حساب نمیشه حالت اضطراری اون یک بار اگر انجام داده برای چی بوده بیانه جواز که یک راهی برای امت باز بکنه پس اگر رسول الله با کفش نماز خانده معنیش این نیست که هر کسی بگه کفش من نو هست بیاد تو مسجد با کفش نه این خلاف ادب است خلاف استحباب است به همین خاطر الله عزوجل به موسی علیه السلام نه اینکه کفش آلوده بود بلکه در ماده مقدس آمده علت هم نوشته انک بالواد المقدس طوا نگفته که نعله تو چی هست آلوده هست تو در وادی مقدس هستی لذا ادب ایجاب میکنند کفش در بیاریم انی انا ربک فخلعن علیک انک بالواد المقدس توا توا اسم وادی هست و انا اخترتک اصل اول رسالت و انا که من تو انتخاب کردم ای موسی فاستمع لما یوحى گوش کن آنچه که وحی میشه به مطلب اول توحید اولی مطلب توحید اننی انا الله همانا من من الله هستم ما اون معبود هستم که لا اله الا انا هیچ معبودی لایق پرستش و لایق عبادت نیست بجز من فعبدنی نتیجه این میشه فافای فسیح است یعنی اذا کان الامر كذلك اذا کان لا اله الا الله فعبدنی فقط مرا عبادت کن فقط مرا عبادت کن و اقم الصلاة لذکری نماز را برای یاد من برپا بدار یعنی هر وقت میخوای خدا را یاد کنی بهترین صورت یاد خدا نماز خواندن است و اقیم الصلاه لذکری من غیر شریک اللهم ابن کسی نوشته با اینکه مرا بدون شریک میخوای یاد کنی نماز بر بدار و الله تعالی دو اصل اینجا به موسی بیان میفرماید یکی مبدع یکی معاد مبدع چیه اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و معاد دو اصل دوم هست از یک جهت اصل سوم میشه چون هم توحید آمد هم رسالت قبل از همه بحث رسالت بود انا اخترت که این اصل اول اینه اما این اصل رسالت از نظر رتبه بعد از توحیده اما اینجا مقدمه چون توحید و معاد را ما به وسیله رسالت میفهمیم تا رسالت نباشد کجا انسان به توحید میرسه پس اصل اول رسالت اصل دوم توحید و اصل سوم ان الساعه آتیه همانا قیامت می آید این تخویف اخروی است کی میشه خدایا الله تعالی می فرماید که اکاد اخفیها اکاد اخفیها یعنی قریب است من از همه خلق را مخفی کنم هیچ کس نمیتواند نمیداند کی هست بجز الله اکاد اخفیها عن جميع الخلق از تمام مخلوقات قیامت را نزدیک است که من چی بکنم مخفی بکنم اما بعضی از مفسران ببین در این که قیامت وقتش معلوم نیست صدها نکته و منفعت و فایده توش هست اگر انسان ها می دونستند که قیامت کی یا انسان ها زمان وفات خودشون را می دانستند انسان خیلی از نظر عمل سستر می شد از اون چیزی که الان هست مثلا تاریخ می داشتیم که دو هزار سال بعد قیامت است پنجه سال دیگه هم می میریم خب انسان میگه میگذاشت برای اون لحظه آخر انسان تنبله و ابن عباس رضی الله عنهما میفرمای اکادو فیها اینجا حتی از خودم یعنی اینقدر مسئله قیامت باید سری باشد و باید مخفی بماند که نزدیک بود من پروردگار از خودم هم مخفیش بکنم این مبالغه هست و این ممکن نیست این مبالغه هست این کنایه از این است که خیلی سریه فوق سریه چنانچه تفسیر خازن نوشته از ابن عباس که ای اکاد اخفیها من نفسی فکیف یعلمها مخلوق و کیف اظهرها لکم ای موسی از خودم نزدیک بود مخفیش بکنم پس چطور برای تو بگم برای مخلوق دیگه بگم اصلا یه وقتی فکر نکنید که تاریخ قیامت را بدونید هیچ کسی نمیدونه این از خواص علمی باری تعالی است ان الساعت آتیت قیامت می آید اکاد نزدیک بود که من اون را مخفی کنم لتجزا کل نفس بما تسعا این غرض قیامته هدف بعثت قیامته چرا قیامت برپا میشه تا پاداش داده بشه هر نفسی به اون که تلاش کرده ما حصل تلاشش نتیجه سعیش چی بوده بر اساس اون باید جزا داده بشه قبلا هم این نکته را تشریح کردم باز کردم که واقعا وقوع قیامت دلیل عدل الهی هست اگر قیامتی نباشد واقعا ظلمه چرا؟ چون که انسان ها زیاد هستند انسان ها متفاوتند یکی هست انسان خوبه یکی انسان بده یکی ظالمه یکی عادله یکی آدم آزاره یکی دیگه برای انسان خدمت میکنه یکی مؤمنه یکی کافره یکی مشرکه یکی موحده یکی فاسده یکی صالحه هر یکی هفتاد سال هشتاد سال زندگی میکنه این هفتاد سال خودش را با ایمان و تقوا و خدا ترسی و نیکی کردن و عدل و عدالت و همه نکات ریز و درشت را رعایت میکنه در باب حقوق الله و هم در باب حقوق العباد این یکی دیگه برادرشه همسایهشه رفیقشه همون اندازه عمر میکنه اما این هفتاد سال همش فساد همش ظلم همش شرک همش آدم آزاری خب هر دو بمیرن دیگه تمام بشه دنیا این ظلم نیست اون یکی اینقدر زحمت کشید این یکی برعکس او بود پس باید یک جایگاهی باشد یک میدانی باشد تا که لتجزا کل نفس بما تسعى هر انسانی بر اساس سعی و تلاشش پاداش داده بشه فلا يسدنك عنها من لا یؤمن بها باز ندارد شما را از آن قیامت کسی که ایمان به قیامت ندارد و تبع هواه تابع خواهشات شده فتردا پس هلاک شده اون انسان هلاک شده و بدبخت بیچاره که اعتقاد ندارد و تبلیغ میکند برای عدم قیامت که قیامتی در کار نیست یه وقتی اون تورا۔ از ایمان آوردن به قیامت منصرف نکنه فلا یسدنک یعنی فلا یسلفنک عن الایمان بها والعمل بها بالاخره خداوند عزوجل وقتی که موسی را برگزید این سه رسالت را بهش داد بعد از اینکه این سه از عقاید را رسالت یکی است سه از اصول را بهش داد عطا کرد و علاوه از این گفت که نماز اقیم الصلاه لذکری بعدا موسی علیه صلات و السلام را الله پرسید و ما تلک بیمینک یا موسی الان باید موسی بره پیش فرعون و پیش بنی اسرائیل ادعا بکنه اما دلیلی داشته باشه که پیغمبر خداست هر کسی بیاد هیچ اثری هیچ مدرکی هیچ حجتی داشته نباشه نمیشه بالاخره باور کرد لذا خداوند میخواد دلیل را بهش بده مدرک را بهش بده لذا میپرسد و ما تلک بیمینک یا موسی این چیه به دستت ای موسی قال هی عصایا این عصای من است اتوکو علیها منافع اثار میگه اتوکو علیها بر اون تکیه میدهم گاهی خسته میشم و اهش بها علی غنمی به وسیله این برگ میریزم از درختها برای گوسفندانم ولی فیها معارب اخرى برای اون در این برای من در این عصا منافع دیگری هست الله تعالی میفرما خب بیاندازش قال القها این معجزه اول قال القها یا موسی بیانداز آن را ای موسی فالقاها موسی خبر نداره ده ها بار خدمت شما عرض کردم معجزه به دست پیغمبر فقط ظاهر میشه اختیار معجزه به دست پیغمبر نیست خود پیغمبر خبر نداره چه خبره چی میشه پس وقتی که معجزه کلیدش به دست پیغمبر نیست چطور یه خرافاتی از معجزه استدلال میگیره بر اینکه پیغمبران قدرت خدایی دارن اعوذ بالله معجزه به دست پیغمبر نیست خدا پیغمبر خدا از معجزهش خودش میترسه خودش فرار میکنه معلوم میشه که معجزه به دستش نیست فالقاها اون را انداخت فاذا هي حیه تسعى در این هنگام حیه بود حیه مار ضعیف را میگند قبلا این تعرض را خدمت شما ذکر کردم به ظاهر تعرض است یک آیه میگه ثعبان ثعبان اجدهای بزرگ را میگند حیه اون کوچولو را میگند اون که خیلی باریک است خب ثعبان بود یا حیه بود از نظر جسه صعبان بود اما از نظر فرض بودن از نظر سری بودن مثل چی بود مثل حیه بود فاذا هی حیه تسعى در این هنگام اون ماری بود که می دوید مثل مار ضعیف و لاغر قال خذها ولا تخف بگیر آن را ای موسی نترس نترس که این یکی از معجزاتی که ما به تو میدیم سنعیدها سیرتها ان قریب ما برمیگردانیم اون را به حالت اولش لذا تو بگیر تحویلش بگیر معجزه دوم وضم یدک الها جناحک بچسبان دستت را به بغلت تخرج بیضاء سفید خارج میشه اما چنان سفید و درخشنده که من غیر این سفید بد نباشد یک سفیدی هست که مثل سفیدی برس زیاد جالب نیست من غیر اون نیست سیرتها ها من غیر سو آیتا اخرى یعنی ها این آیه دوم است این معجزه دوم خذها آیتا اخرى این دو معجزه هستند اما اینها هنوز در مقابل اون آیاتی که میخوایم بهت نشون بدیم چیزی نیستن لنوریک من آیاتنا الکبرا این دو آیه را بگیر که بهت نشان بدیم از آیات کبرایمون اون آیات کبرا چیه؟ حلاکت فرعون هست و فرعونیان نابودی اونها که اصلا تصورش هم نیست برای کسی چنان میخ زده بود تو زمین کسی فکر نمی که این سرنگون بشه مد مقابل چون نداشت اذهب الى فرعون انه طغا به فرعون برو که اون تغیانگر است اون سرکشی کرده برو تفهیمش کن برو نصیحتش کن اما موسی علیه السلام چند معروض داره معروضات پنجگانه موسی پنج چیز از خدا میخواد خدای عزوجل هم بهش میده یک قال رب اشرح لی صدری بار اله سینه من باز کن سینه بازی داشته باشم که نترسم سینه وقتی که گرفته بشه نمیتونم رسالت را اونطوری که حق است انجام بدم لذا سینه بازی داشته باشم به تعبیر ماها دلم قرص باشه دوم و یسر لی امری کار من را آسان کو هر معنی هست بردار کارم آسان بشه سوم وحل العقدت من لسانی این گره و بندشی که به زبان من هست این را باز کن گره و بندش الله اعلم تو تفسیرها نوشته که این روایت ها روایت های تفسیری هست روایت های حدیث نیست که در همون زمانی که موسی به ریش فرعون گرفت و کشید فرعون آن کرد که این همون دشمن من است که اینطور عقده داره عقده داره لابد دردش آمد که داره ریش من را میکشه و گفت که باید این اینو بکشم این همونه این همسرش بیبی بی بنت مزاحم رضی الله عنها و علیه السلام ظاهری کرد منت کرد خداوند مهر موسی را در دلش انداخته بود مثل یک مادر مهربان برای موسی بود گفت نکو این بچه ای از کجا میدونه گفت نه نمیبینی تا من بینی حمله میکنه به من آخر آسیه پیشنهاد داد که امتحان کن یه تشتی و یه ظرفی بالاخره گذاشتند یک قسمتش جواهرات بود یک قسمتش آتش و اخگر روشن زغال روشن گفت که اینا جلوش بزن اینا جلوش داشت. موسی علیه صلات و بر اثر فطرت سلیمی که داشت دستش را به طرف جواهرات برد در همین روایت میاد که جبرائیل امین دستش را برد به طرف آتش برد و همونطور که آتش را برداشت سوخت و از بس که دست پاچه شد تو دهنش برد بالاخره زبانش سوخت بعد از اون این لکنت پیدا شد فرعون هم آن کرد که نه این بچه نمیدونه لذا از او گذشت از اون زمان این بندش و این لکنت برای موسی باقی مانده بود و انسان وقتی که لکنت داشته باشه خوب مطلب را نمیتونه بیان بکنه لذا موسی از خداوند میخواد که باید برای پیام تو و رساندن پیام تو فسیح و بلیغ باشم زبانم بندشی داشته نباشه این را بردار خداوند این را هم برداشت وحل عقدة من لسانی یفقه قولی تاکه قول من را بفهمند معروض چارم وجعل لی وزیرم من اهلی برای من وزیری از اهل من بگردان نائبی باشد که هر جا معین من باشه من اگه تبلیغ میکنم او منو تایید بکنند یا او ذکر و یاد خدا را بکنند دعا بکنند یا در غیاب من کارها را انجام بده هارون یعنی هارون من اهلی است یعنی هارون که اخی برادر من هست اشدد بهی ازری یعنی پشتم را با او قوی بکن اشدد بهی ازری یعنی قو بهی ظهری تفسیر قرطبی گفته قو بهی ظهری مرا قوی بگردان پشتم را گرم بگردان به وسیله اون و اشرکو این پنجمی معروض است او را شریک بگردان در امر من در امر رسالت تا اینکه ما دو نفر باشیم از یک نفر قوی تر میشیم هم ذکر تو زیاد میشه هم تسبیح تو زیاد میشه هم تبلیغ کی نسبحک کثیرا تا اینکه ما به کثرت تسبیح تو بگوییم به کثرت پاکی تو بیان کنیم و نذکرک کثیرا و زیاد تو را یاد کنیم معلوم میشه برای اینکه موفق بشه موسی علیه السلام در ادای رسالت تبلیغ برای موفقیت نیاز به ذکر و تسبیح زیاد هر کاری که میخواید انجام بدید میخواید اون کار موفق بشید اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و چه کارتون جهاد است چه کارتون روزه است چه کارتون تصنیف و تعلیف تدریس هر کاری که اون کار خودش هم عبادت باشه روح اون کار تقویت اون کار به وسیله ذکر میشه اینجا ببینید موسی علیه السلام داره رسالت خدا را انجام میده امر به معروف نهی از منکر وظیفه اصلی این خودش یک عبادت بزرگیه اما این عبادت وقتی توام با ذکر باشه آمیخته با یاد الله و ذکر خدا باشه دیگه این تاثیرش فوق العاده میشه این روحدار میشه این جاندار میشه لذا موسی میگه که نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا زیاد تو را ذکر کنیم علوسه گفته مراد ذکر المراد ما يكون منها فی تضاعیف اداء الرساله در لابلای اداء رسالت تو را به کسرت یاد کنیم و وقتی که را دعوت میدیم هم در لابلا تو را یاد کنیم انک کنت بنا بصیرا بار اله تو, تو نسبت به ما بینا هستی میدونی هدف ما را نیت ما را ظاهر ما را باطن ما را وقتی که اینو گفت الله تعالی اجابت فرمود این اجابت الهی است قال قد اوتیت سؤلک یا موسی سوالات بیت داده شد یعنی خواستهایت موافقت شد با اونها داده شدی ای موسی این بار اول نیست این لطفی که ما بهت کردیم بهت نبوت دادیم قبل از اون هم بهت لطف داشتیم الله تعالی اشاره میکنن به نجات موسی و به اینکه مادرش چنون چطور سراسیمه بود تمام اینهایی که شما بحث شما قبلا خواندید ولی تفصیلش را در سوره قصص می میخوانید ولقد مننا عليك مرة اخرى همانا ما بر تو احسان کردیم بار دیگر اذ اوحینا الى امک ما یوحا زمانی که ما وحی کردیم بسوی سوی مادرت اونچی که وحی شد وحی به معنی چیه القا هست الهام است در دلش انداختن است انقذ فیه فی التابوت اینکه موسی را در تابوت در صندوقچه بینداز وقرار بده فقد فيه في اليم بانداز اون صندوقچه را در دریا فلیلقه اليم بالساحل باید دریا وظیفه دارد معموریت دارد از سوی رب العالمین که اون رب ساحل بیاندازد وقتی که به ساحل بیندازد یأخذه عدو لی و عدو الله میگیر این عاقبت کار یعنی میشه میگیرد اون را دشمنه اون دشمنی که دشمن من هست و دشمن موسی است لذا ما به مادرت این گونه دستور دادیم و القیت علیک محبتا منی از جانب من من القا کردم بر تو ای موسی محبتی یعنی در دل مردم محبوب بودی در دل مردم عزیز بودی و الا بعد بد رفتاری می بعد کاری دیگه میکردم خدای تعالی یک محبت خاصی از تو در دل اونها قرار داد چرا ولی تصنع علی عینی تا اینکه با تو برخورد بشه انجام بگیرد تحت کلع و تحت حفاظت من لذا به این خاطر الله این بند بستا این برنامه ریزی را فرمود و دیگه انعام دیگر ارتمشی تمشی اختک فتقول هل ادلکم اون زمانی که شیر نمی گرفتی سینه هیچ زنی شیر در نمی گرفتی ما خواهرت می رفت فتقول و می گفت هل ادلکم آیا من راهنمایی کنم شما را علا من فلوک بر اون کسی که کفالت این را بکند بر اون کسی که راهنمایی میکنم به سوی اون کسی که تکفل اون را به عهده بگیرد لذا تمام برنامه ریزه را الله تعالی به نحو احسن انجام داده بود سبحان الله خدا چطور قدرت خودش را نشان میده انسان ها فکر نمی کنن. فرعونی که ادعای خدایی کند خدای عزوجل در این داستان نهایت نادانی و حماقتش را نشون میده در بدر دنبال این میگردد خدای عزوجل این را میارد در کاخ خودش با هزینه کاخ و بعدا در گود مادر هم با هزینه همون کاخ موسی را خدا رشد میده خدا میخواد نشون میده که شما انسانهایی که حماقت میکنید در مقابل خدا حرکتی از خود نشون میدید شما ارزشی ندارید کاری که خدا میخواد بکنه بر علیه شما توسط خود شما انجامش میده خودت داری موسی را پرورش میدی خودت داری بر موسی هزینه میکنی که فردا بلای جانت بشه و در بدر میگردی که این کیه که میخواد ملک من را از بین ببره خدا آورده تو خونت اون را قرار داده لذا الله میفرماید فرجعناک الى امک ای موسی ما تو را برگرداندیم به مادرت که تقر عینها تا اینکه چشمان او خنک بشه دیگه دغدغه و واهمه ای هم داشته نباشه حقوق هم بگیره ولا تحزنه و همچنین حزین نشه غمگین نشه جوش نزند این همه انعامات بود این انعام دوم انعام اول که نجات دادیم انعام دومی که دوباره به مادرت برگرداندیم و سوم وقتلت نفسا ای موسی فردی را کشتی نفسی را کشتی از قوم فرعون فنجیناک من الغم ما تو از اون مصیبت و از اون اندوه نجات دادیم و فتناک فتونا ما آزمودیم تو را آزمایشی لذا با اون آزمایش اونجا فلبست سنین فی اهل مدین سالهای در میان اهل مدین ماندی عشر سنین ثم جئت على قدر یا موسی سپس آمدی ای موسی على قدر یعنی بر اساس یک تقدیر و حد و اندازه که اینجا بیای برسی سرگردان هر جا موسی راه را گم میکنه به نفش تمام میشه راه را گم میکند خیر موسی اونجا هست آمدی علا قدر بر اساس یک حدی اندازهی یعنی تقدیر الهی که مقدر کرده بود که اینجا آمدی برای نبوت و هم کلامی ای موسی لذا و کل نفسی ای موسی من تو را برای خودم ساختم تو مال من هستی لذا برای من باش و در راه من مرد باش قوی باش اذهب انت و اخوك بآیاتی برو تو و برادرت همرا با آیات من ولا تنیا فی ذکری در ذکر من در یاد من کوتاهی نکنید نه در خلوت نه در جلوت نه در تبلیغ در هیچ صورتی الله دوست داره بندش همه شورا یاد کند همه شورا ذکر کند ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون بروید شما هر دو پیش فرعون انه طغا همانا اون فرعون طغیانگری کرد اون سرکشی کرد فقولا له قولا لينا این نکته قبلا چند بار خدمت شما گفته بودم که با وجودی که فرعون سرکشترین انسان روی زمین هست و موسی علیه السلام بزرگترین و قویترین داعی دعوتگر روی زمین در اون زمان هست اما ببینید هدایت الهی را راهنمایی الهی را که تبلیغ باید به چه صورت باشه تبلیغ و دعوت برای خودش یک روشی داره ولو اینکه طرف تو بزرگترین فرعون روی زمین باشه اونجا باید نرمش تبلیغ باید با پرخاشگری و با احساسات و با فتوا و با تکفیر و با بلا نسبت پدر سوختگی نباشه که او را هرچی دهنت بیاد بگی نه باید نرمی باشه چرا هدف هم این باشه نیت هم خیلی مهمه یکی اینه یکی تبلیغ میکنه طرف را میخواد خجل بکنه میخواد شرمندهش بکنه چنان کوبنده میگه که از اول تا آخر اثبات میکنه تو مال جهنمی دنیای تو آخرتت خرابه اون بدتر بر اناد قرار میگیره این تبلیغ نیست و مناظره هست روش مناظره برای داعی مناسب نیست در قرآن مناظره عرض کردم نیست مگر ابراهیم آخر مجبور شد نمرود را جواب بده نمرود سرکشی کرد در قرآن همیش ادفع باللتی هی احسن هست همیش ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا هست همهش قول لین هست ولو اینکه طرف تو بزرگترین سرکش باش فقولا شما هر دو به او بگوید قولا لینا سخن نرمی لعله يتذكر او يخشى خدا که میدونه فرعون ایمان نمیاره به موسی نمیگه به موسی میگه لعله یتذکر شاید پند بگیره از خدا بترسه یعنی هدف تو همین باشه نیت تو ای داعی و اینکه خدای تعالی برای ما بعدی ها که میخواهیم از موسی تقلید بکنیم برای ما هم ترسیم بکنه مشخص بکنه راه این نیت این باشه که طرف تو از خدا بترسه خیر خواهی بالاخره موسی علیه صلات و السلام باز هم معروضی داره از یک مسئله بیم داره بیمش اینه که قبل از اینکه من تبلیغ بکنم او مرا از پای در نیاورد اون عقده قدیمی هست از پای در نیاورد اون وقت من نتونم رسالتم را انجام بدم برای خودش پروا نداره برای چی ناراحته برای اینکه یه وقتی وظیفه انجام نگیرد الله میفرماید قال ربنا انا نخاف میگه بار اله ما ترسیم ان یفرط علینا که بر ما تند روی کند افراد کند او ان یتغا یا سرکشی بکنه منظور چیه تفسیر کبیر نوشته یفرط علینا بالله یسمع منا اصلا حرف ما نکنه اون وقت تبلیغ نمیشه او یطغى بان یقتلنا ما را بکشد بعدا ما یه وقتی بالاخره در انجام رسالت کوتاهی حساب نشی از ما خدای طوری کن که کلام بهش برسه پیام را بشنود بتونه تا آخر تحمل کنه الله می فرمای غمتون نباشه قال لا تخافا نترسید اننی معکما من با شما هستم اسمع و ارا همه چیز را میشنوم میبینم فاتیاه پیش او بیایید فقولا بگویید انا رسول ربک همانا ما فرستاده شدگان ربت هستیم فارسل معنا بنی اسرائیل موسی دو رسالت دارد یک رسالت مذهبی و یک رسالت اجتماعی سیاسی یکی اینکه فرعون ترک بکند و فرعونیان غیر الله پرستی را خدا پرست بشند و دوم اینکه آزادی که مال بنی اسرائیل هست آزادی اجتماعی حریت الهی که خدا بهشون آزادی داده این را ازشون گرفته بودند اونها را عبید خود قرار داده بودند لذا موسی مطالبه دومش اینه که ارسل فارسل معنا بنی اسرائیل همراه با ما بنی اسرائیل رب فرسینه آزادن برن پر خودشون زندگیشون داشته باشن تو چه کاری که اینا را برده گرفتی ولا تعذبهم بیشتر از این شکنجهشون نده قد جئناک بآیت من ربک ای فرعون ما هم را با آیه و نشانی از جانب ربت آمدیم والسلام علی من اتبع الهدى سلام بر اون کسی که پیروی میکند از هدایت الهی و از راهنمایی الهی ان قد اوحی الینا این و السلام علی من اتبع الهدى ترغیب از سوی موسی ان قد اوحی ترهیب و تخویف ای فرعون ان قد اوحی الینا همانا به سوی ما وحی شده از سوی رب العالمین ان العذاب علی من کذب و تولا عذاب بر اون کسی هست که تکذیب میکند و پشت میدهد لذا از اونها مباش فرعون چی میگه قال فمن ربکم یا موسی موسی رب شما پس کیه میخواد از موسی اعتراف بگیره که موسی من فرعون را به عنوان رب قبول نداره اما موسی در جواب چگونه مستدل جواب میده سبحان الله این هدایت و راهنمایی الله است قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب ما آن ذاتی است که هر چیز را به مخلوقش داده ثم هدا سپس او را به اون سمت راهنمایی کرده فرعون خیلی میفهمید کودن نبود میفهمید زرنگ بود میخواست که از لابلای سخنان موسی یه چیزی در بیاره و بر علیه موسی تبلیغات سو بکنه لذا به موسی سوال دوم را متوجه موسی گفت قال فما بال القرون الاولى پس حال قرون اولا چی هست انسان های پیشین خب پدران اینها بودن پدران آبا و اجداد قبطی ها بودن هدفش این بود زرنگیش تو این بود که موسی بگه اونا جهنمی هستن فرام بگه ببین شما را پدران شما را توهین کرد میخواد یک نوع انزجار و تنفری نسبت به موسی در دل قوم ایجاد کنه اما موسی علیه السلام به هدایت و راهنمایی الله با حکمت و بصیرت جواب میده موسی نگفت تو جهنمند موسی گفت قال علمها عند ربی فی کتاب علم آن نزد رب من هست در لوح محفوظ در نام اعمال همه چیز ثبت و ضبط لا یضل ربی ولا ینسا رب من فراموش نمی کند لا یضل گم, نمی کند و همچنین فراموش نمی کند هر چی هست خدا اون را همه را ثبت میکنه ضبط میکنه الذي جعل لكم الارض مهدا این ادخال الهی هست یا بعضی میگن که ادامه سخن موسی هست توضیح بیشتری به کلمه رب میده کیه رب الذی جعل لكم الارض مهدا آن ذاتی است که زمین را برای شما جای راحتی قرار داد قبلا قرض کردم زمین گهواره هست مهد به معنی گهواره همونطور که گهواره برای طفل راحته تو گهواره میذاری چنان راحت میشه که خوابش میبره زمین را خدا برای من راحت قرار داده تصور بکنید اگر بجای این زمین این کوهای مریخی را ما داشتیم و هیچ جای صافی نبود بجای زمین آب بود ما چکار میکردیم میتونستیم بخوابیم میتونستیم کار بکنیم اما زمین را الله گهواره و استراحتگاهی هم تو زمین برای خود مخانه میسازیم هم زمین را شخ زنیم برای خودمون کشت و زراعت میکنیم هم در زمین برای خودمون راه فجاج و راه گشاده درست میکنیم هم در زمین موتایمون را قبر میکنیم هر کاری بخوایم تو همین زمین میکنیم معدن جای راحتی است و سلک لکم فیها سبلا برد پیمود برای شما در آن زمین راهای و انزل من السماء ماء تمام هایی که گفتم الله زمینه را فراهم کرده از آسمان آب نازل کرد فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا ما بیرون کردیم در آوردیم به وسیله آن آب انواع نباتات مختلف ازواج من نبات شتا که شما انسانها ها چکار بکنید کلو خودتون هم بخورید استفاده کنید ورعو انعامکم و چارپایان خودتون را هم بچرانید اگر فکر بکنید همین نعمت ها اینا خودش کلی دلیل این فی ذالک لآیات لعل النهى در این نعمتها نشانات است دلائل است اما برای عاقلان برای انسان های فهمیده و عقلمند منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى در سوره مبارکه طه عمدتان داستان موسی علیه السلام و تبلیغ شجاعانه موسی علیه السلام در حضور فرعون هست که توحید را تبلیغ کردند الله عزوجل را معرفی کردند طوری که برای فرعون بسیار سنگین شد آخرین سوالی که اینجا خاندیم فرعون از موسی پرسید که فما بال القرون الاولا حال قرون گذشته چی میشه حال پدران و آبا و اجداد ما چی میشه موسی علیه السلام در جواب فرمود علمها عند ربی فی کتاب الله تعالی در نامه اعمال هر یکی نوشته علمش هم پیش خداست خدا میدونه با اونها چگونه رفتار میکنه اما وقتی این در ربی فرمود رب را تعریف کرد صفات رب را فرمود الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا این صفات پروردگار هست یا اینکه ادامه هم کلام موسی است یا ادخال الهی است علا ای حال در صفات رب آمد که جعل لكم الارض مهدا زمین را یه استراحتگاهی یه گهواره یه جای راحتی برای شما قرار داد و بعد منافع و فواید زمین را خواندیم از همون منافع و از همون فواید و در ادامه همون بحث زمین میخوانیم منها خلقناکم و فیها ومنها و منها تارة اخرى از همین زمین شما را آفریدیم آفرینش تمام انسان ها از زمین هست خاک هست در این زمین همونطور که تمام مواد وجود دارد قبلا این بحث را کردیم اون مواد در درون انسان هم هست در زمین خاک هست انسان وجودش در وجودش خاک هم هست در وجود انسان سنگ هم هست بدن انسان سنگ هم داره بدن انسان آهن هم داره در وجود آهن هم هست در وجود انسان نمک هم هست آب هم هست یعنی هر چی تو زمین هست در درون انسان هم هست پس انسان کاملا از جنس زمین هست و منها منها خلقناکم و فیها نعیدکم پس در منها خلقناکم هیچ شکی وجود ندارد همه انسان ها باورش دارند قبول دارند و در همین زمین شما را برمیگردانیم در این هم شکی نیست اگر اون کسی که جنازهش را میسوزاند و خاکستر میکند و به بادها تحویل میدهد او هم بالاخره ذرات جنازه و ذرات بدنش دوباره چی میشه جذب زمین میشه داخل زمین میرود پس در این بحثی هم نیست شکی هم نیست انسان به هر صورت با جنازهش رفتار بکند تو به زمین برمیگردد و منها نخرجکم تارتا اخرى این بخشش را کفار قبول نداشتند از همین زمین ما شما را بیرون میکنیم بار دیگر دوباره زنده می میکنیم اما دلائل این را ما در آیات زیادی خاندیم علا ای حال این در ادامه صفت پروردگار بود که زمین را برای ما جای راحتی قرار داد و بعد صفت زمین بود در ادامه بحث موسی و فرعون می خانیم الله و لقد اریناه آیاتنا ما به او فرعون را نشان دادیم آیات خودمون را همه را یعنی معجزات زیادی از موسی دید دلائل زیادی فکذب و ابا اما او بیچاره تکذیب کرد و ابا کرد انکار کرد و چه توتعی چه نیرنگی چه هیلی بازی کرد به موسی میگه وانمود میکنه پیش بنی اسرائیل که این موسی دشمن مصر هست دشمن قبطی هست و ما را میخواهد از سرزمینمون از بلادمون بیرون کنه حکومت را به دست بگیرد قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی آیا آمدی تا ما را بیرون کنی از سرزمین ما از بلاد ما به وسیله جادویت ای موسی اگر تو جادو داری ما هم جادوگر داریم فلنأتينك بسحر مثله حتما حتما ما می آوریم پیش تو جادوگر جادو مثل آن فاجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه ای موسی قرار بده بین ما و بین خودت موعدی روزی را تعیین کن تاریخی را تعیین کن که لا نخلفه خلاف اون وعده نکنیم خلاف اون تاریخ ما عمل نکنیم نحن ولا انت نما و نشما تعیین کن مکانا سوا در یک میدان صافی در یک میدان همواری بیاییم مبارزه بکنیم ما هم جادو داریم فکر کردی که تو با جادو میتونی بر ما غلبه کنی قال موعدكم يوم الزينه موسی گفت که موعد شما روز جشن است روز جشنی داشتن روز عیدی داشتند روز تعطیلی داشتند که همه مردم در میدانی جمع می شدند و اونجا حتما نمایش هایی داشتند موسی علیه صلات و فرمود در همون یوم الزینه موعد شما است اونجا ما هم شما هم بیایید جادوگران را بیارید گویا روز عیدتون اونجا ما راست آزمایی میکنیم اونجا نگاه میکنیم آیا واقعیتا این جادو هست یا سحری هست سحر و جادو هست یا معجزه ای هست حالا ای حال و ان یحشر الناس الضحى و موعد اینه که مردم جمع شوند ضحا وقت ضحا وقتی که آفتاب میزنه بالا هوا خوب روشن میشه بیاند اشکالی نداره فتولى فرعون فجمع كيده بس فرعون موافقت کرد فتولا فرعون یعنی برگشت برگشت برای برنامه فجمع کیده تمام نیرنگش را جمع کرد تمام تدابیر خودش را آمادگی کرد ثم اتا سپس در اون موعد آمد اتا اتا بالموعد در موعد آمد اینجا که آمد تعدادی از جادوگران بودند اما موسی علیه السلام در این آیات هست در جاهای دیگه نیست در آیات دیگر معلوم میشه که موسی علیه السلام اول برای جادوگران تبلیغ کرد موعظه کرد اونها را نصیحت کرد و حتی بعد از نصیحت موسی علیه السلام در جادوگران یک ترددی واقع شد با هم درگیر شدند هنوز مبارزه نشده بود جادوگران با هم درگیر شدن با هم سر و صدا کردن با هم حرف زدند که صحیح نیست ایشون حرفاش استثنایی هست فوقلاده هست حرفایش منطقیه استدلالی هست چیزی که میگه درسته اما یک گروه دیگه گفت نه ما باید باش مبارزه بکنیم واقعیت نمیگه چون در یک طرف فرعون بود و پشتشون فرعون بود بالاخره اونا غالب شدن که بیان با موسی مبارزه کنن قال لهم موسى ويلكم موسی بیانن گفت ویلکم یعنی حلاکت برای شما لا تفتروا على الله كذبا بر خدا افتراء دروغ نگوید یعنی شریک نسازید نگوید اینها را خدا گفته عبادت کنید فیسحتکم بعذاب در این صورت خدا شما را نابود میکنه همراه با عذاب یسحتکم تباهتون میکنه نابودتون میکنه وقد خواب من افترا همانا ناکام شد و خائب و خاسر شد اون انسانی که افترا بر خدا افترا میگوید به خدا دروغ میگوید و نسبت میدهد این انسان بدبخت نکنید شما شرک نکنید فتنازعوا امرهم بینهم الله می فرماد اونا در امرشون با هم دیگه چی کردند نزاع کردند درگیر شدند و اثر اما مخفی کردن این جلسه خصوصیشون را اونجا با هم دیگه موسی مطلعش نشد اونا با هم مشکل داشتن به صورت خصوصی بالاخره نتیجه جلسه اونها این درآمد بعضی که غالب شدن گفتن اینا دو تا جادوگر هستند شما چرا ساده ای شما چرا متاثر شدی از حرفشون حرفشون اینا میخوان ما را از این سرزمین خودمون بیرون کنند ما باید اینها را شکست بدیم پس گروهی از جادوگران همین گفتند و همین تی شد قالوا ان هذان لساحران ان ان ان مخففه من المسقله هست آنها گفتن همانا اینها دو تا جادوگر هستند یریدان ان یخرجاکم میخوان شما از این کشورتون از این بلادتون بیرون کنند به سحره ما با جادویشان و یذهبا به طریقتکم المثلا و ببرن این روش زیبای شما روش جالب شما را المثلا یعنی مثالی اون روشی که الگو هست مثالیه منظور اینه که رسم و رسوم را میخوان از بین ببرند آداب را میخوان از بین ببرند روش را و منش را تا جایی که برای تو مقدور شکستشون بدید اجمعوا کیدکم تمام تدبیرتان را تمام حیله را بکار ببرید ثم تو صفا بعدا همه بیایید صف ببندید و یکی یکی جادو اجرا کنید وقد افلح اليوم من استعلا کسی رستگار هست که امروز موفق بشه پیروز بشه قد افلح اليوم امروز رستگار کیه من استعلا هر کسی که در میدان پیروز بشه کسی که برد بکنه لذا بیاییم ما ببریم موسی را شکست بدیم اما بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن که با موسی مبارزه بکنن اما از موسی یک حیبتی یک عظمتی در دل ماند که موسی تبلیغشون کرد لذا آمدن با احترام به موسی گفتند که شما اول اجرا فرمایید یا ما موسی گفت شما قالوا یا موسی اما ان تلقي اما ان نكون اول من القا گفتن ای موسی یا اینکه شما ابتدا القا می کنید جادو را نشان می دهید علامه قرطبی همین اینجا همین نکته نوشته که تأدبو مع موسی با موسی با ادب پیش آمدند تأدبو مع موسی فکان ذلك سبب ایمانهم سبب ایمانشون همین چیز شد که با ادب شدند ادب را از خود نشان دادند ادب چیزی هست ادب بخشی از همون انابت است ادب چیزی است که برای انسان هدایت میاره اما اناد و تعصب ضد و بیادبی انسان را محروم میکند اینا بیادب نشدن اینا ادب از خود نشان دادن گرچه این بحث را قبلا کردیم خدمت شما که یکی از دلایلی که نوشتند همینه اما دلیل عمدتر جادوگر بودند اهل فن بودند ماهر بودند تشخیص دادند که کار موسی مثل کار ما نیست او جادو نیست مال ما جادوه ما چشم را میبندیم چشم بند میکنیم مردم را اما اون نه او حقیقتا داره تبدیل میشه لذا قالوا یا موسی اما ان تلقی گفتن ای موسی یا اینکه شما بیندازید و اما ان نكون اول من القا یا ما میشیم اولین کسی که می قال بل القو موسی گفت بلکه شما اند اول بیندازید فاذا حبالهم و عصیهم در این هنگام رسمان های اونها و عصای اونها و چوب دستی های اونها یخیل الیه من سحرهم ان تخیل ایجاد شد این خیال می آمد از جادوی اونها که انها تسعا اونها در می دوه می روه یعنی در چشمان جلوی چشمان اینطور نشان داده میشد این تخیل ایجاد میشد که این میدان پر از اجدهای و دارن می روند تمام همین می دیدن جادوی بسیار بزرگی را اونها از خود نشان دادن به اندازه که موسی علیه و السلام مقدار احساس خطر کرد فاوجس وجز احساس ترس در, دل را او اوجسا فی نفسه احساس کرد در درونش خوف را موسا خیفتن ترس را خوف را گفت نکنه اینها با این جادوی خودشون عصای من را از بین ببرند قلنا لا تخف ما به موسا گفتیم ای موسی نترس انک انت الاعلا همانا تو اعلا هستی تو برتر هستی تو پیروز میدان هستی و القی ما فی یمینک ببین پیامبر در هر لحظه در هر دقیقه از پروردگار اطاعت می کند خط می گیرد موسی علیه صلات و السلام هیچ نوع اختیار به جادوی خودش نداره هر چی خدا میگه بقیه کار را خدا میکنه پس معجزه به دست پیامبر نیست معجزه به دست الله تعالی است موسی علیه السلام وقتی که در دل احساس خطر کرد قلنا لا تخف انك انت الاعلى ما گفتیم نترس بیم داشته نباش تو برتر هستی تو پیروزی و الق ما فی یمینک بینداز آنچه که در دستت هست تلقف ما صنعو می بلعد تمام اون چیزی که اونها درست کردن تمام اون جادویی که اونها ایجاد کردن این اصای تو همه رمی بلد انما صنعو کید ساحر جز نیست که آنها درست کردن ایجاد کردن مکر یک جادوگر را ولا یفلح الساحر حیث واتا و رستگار نمیشه این قانون الله است رستگار و کامیاب نمیشه جادوگر هر چابی هر جا جادوگر اگر بیاد و جادوگری را خودش را نشان بده اون رستگار نمیشه فالقی السحرة سجدا الله می فرماید که تمام جادوگران انداخته شده این سیغه مجهول است یعنی بی اختیار معلوم میشه که ذات دیگری به اونها توفیق داد بدون اختیار افتادند همه جادوگران به سجده و ایمان خودشون را در جمع در همین میدان اقرار کردند اعلام کردند و قالو قالو آمنا برب هارون و موسی گفت ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسی ایمان آوردیم ما از این به بعد دیگه در صف فرعون نیستیم در خط فرعون نیستیم در خط موسی هستیم اما حیلگری فرعون مکر فرعون باز هم نقشی را بازی کرد و عنوانی آورد که قوم باز هم متاثر نشه قوم فکر بکنه که اینها دستشون یک جا بوده تو یک کاسه بوده دست اینها و موسی با هم شور داشتند و این نقش را به ظاهر بازی کردند قال آمنتم له قبل ان آذن لكم گفت ایمان آوردید به موسی قبل از اینکه من اجازه بدهم الان متوجه شدم انه لکبیرکم همانا این موسی بزرگ شماست یعنی استاد شماست این استاد ماهر شما پس اینه علمکم السر که شما را جادو آموخته و الان اینجا در مقابل خودش آورده شما را شکست داده لذا منتظر شکنجه من باشید منتظر عذاب من باشید فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف حتما حتما من قتمي میکنم دست شما را پای شما را برعکس دست راست و پای چپ ولا اصلبنكم في جذوع النخل و حتما حتما من شما را بدار میزنم بر تنه نخل خرما فی اي علا بر تنه نخل خرما ولتعلمن اينا اشد عذابا و ابقا حتما حتما شما میدانید شما به این نتیجه میرسید کدام یک از ما آیا خدای موسی یا من سختتر هستیم از نظر عذاب دادن و شکنج دادن و ابقا ابقا یعنی ادوام دوامش بیشتره من یا او اما سبحان الله همین یک لحظه که جرقه ایمان روشن شد در دل در درون دنیای درون عوض شد تمام اهداف و مقاصد و ارزش ها عوض شد اون انسان اولی نیست اون انسان اولی که آمده برای چند درهم جلو چشمش بود این لنا لاجرا پول میدی مطمئن نظر اجر بود مطمئن نظر پول بود درهم و دینار و اما الان پول ارزشی نداره دنیا ارزشی نداره فقط به بهشت برم الان خیلی دور را میبیند ایمان چشم انسان را باز میکنه هنوز به کلاس موسی نرفته هنوز درس ایمان نیاموخته همین جرقه کوچک کارش را درست کرده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات ای فرعون ما ترت ترجیح نمیدیم لن نؤثرک بعضی گفتن یعنی لن نختارک ما تو انتخاب نمی ما تو اختیار نمی یعنی ما تو را نمی خواهیم بر در مقابل آنچه که پیش ما از بینات و معجزات آمده ما الان واقعیتی را دیدیم که تو هر کاری میکنی با ما بکن والذی فطرنا قسم به اون ذاتی که ما را خلق کرد قبل قبلا گفتم به عزت فرعون قسم به عزت فرعون اما لا ببین چطور دنیا عوض شد چطور عقیده عوض شد چطور دید عوض شد همه چیز عوض شد والذی فطرنا قسم به اون ذاتی که ما را خلق فرمود ما را ایجاد فرمود فقض ما انتقاض تو فیصل کن تو حکم کن تو هر کاری میکنی بکن ما انت قاض تو قاض نیستی تو فیصله کننده نیستی چرا چونکه انما تقضی هذه الحیات الدنیا تو فیصله میکنی تو اجرا میکنی فیصله ترا فقط در این زندگی دنیا این زندگی دنیایی که زود گذر است یک لحظه مرگ میاد انسان تمام میشه اما اصل است که اون دنیا به دست او هست انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا همانا ما ایمان آوردیم به ما تا که ببخشد برای ما خطاهای ما را گناهان گذشته را مراد از خطایا چیه؟ گناهان گذشته یعنی شرک تفسیر عباسی نوشته شرک کنا شرک گذشته ما را ببخشه خدا و این ما را در مقابل پیغمبر عظیم الشأن خدا یعنی موسی ما را مجبور کرد بیایم با پیغمبر مبارزه بکنیم در مقابل موسی بیستیم این را هم خدا ببخشه و ما اکرهتنا علیه من السحر و همچنین ببخشد بر آن چی که ما را مجبور کردی بر آن از جادو لذا ما خواهیم خدا ما را ببخشد هم جادو مارا و هم شرک مارا والله خیر و ابقا الله بهتر است ثوابش خیر چون فرعون گفت اینا اشد عذابا و ابقا اون میگه که ثوابی که خدا میده او بهتر است از اون عذاب تو و بعد و ابقا و الله باقی بیشتر میماند الله برای همیشه ابقا هست اما شما شما زائل میشی میمیری انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم همانا هر کسی که پیش رب بیاید به عنوان مجرم بدون شک همانا برای او جهنم است هر کسی که مجرم بیاید در معذر خدا لا يموت فيها ولا يحيا یعنی اونجا که بیاید دیگه نه مرگی هست و نه زنده شدن دوباره که بعد از مرگ دیگه اونجا برای همیشه باید زنده بماند و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات اما هر کسی پیش خدا بیاید در حالی که مؤمن باشد عمل صالح انجام داده فاولئک لهم الدرجات العلا این گروه این افراد این جمع برای اونها درجات بلند بالاست درجات عالیه در بهشت است این درجات عالیه چی است جنات عدن جنات جاودانه جنات همیشگی اون جناتی که تجری من تحتها الانهار از زیر های اون جنات نهرها جاری هستند خالدین فیها همیشه در اون جنات ماندگار هستند و ذالک جزاء من تزکا این جزا جزای اون کسی که تزکا پاک زندگی کند از شرک و کفر پاک بشه خدا او را به جنات میبره علا ای حال فرعون تهدیدش را عملی کرد این سحره را که ایمان آوردند همه را شهید کرد از بین برد اعدام کرد بدار زد ولی اونها به هدفشون رسیدن شهید شدند و به بهشت خدا رفتن اینجا اشاره هم هست جنات و عدن تجری من تحت الانهار به این جنات جاودانه رسیدند موفقیت را الله تعالی به اونها عنایت کرد اما بعد از اینکه فرعون اینها را شهید کرد و از بین برد اینها از خودشون بودند از نظر از نظر قومی اینا بنی اسرائیل نبودند اینا به قبطی بودند از بلاد مختلف مصر اینا آورده شده بودند برای فرعون و فرعونیان خیلی سخت شد که ما بهترین افراد خودمون را از دست دادیم این موسی برای ما چه مصیبتی درست کرد که تک تک افراد خوب ما را افراد نخبه ما را از ما گرفت که ما خودمون مجبور شدیم افراد خوبمون را از بین ببریم بکشیم لذا همه اونها را کشت موسی هنوز داره زندگی میکنه هنوز داره فعالیت میکنه دیگه همه به این نتیجه رسیدن که باید موسی را از بین برد اگر قبلا فرعون را مشوره میدادن که نکر این کار را الان همه به اجماع رسیدند که موسی را باید از بین برد موسی را باید کشت از یک طرف همون طوری که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فراعنه مکه تصمیم گرفتند از اون طرف خدای تعالی دستور داد رسول الله را هجرت کن عینا مثل همون اینجا تصمیم گرفتن که موسی را از بین ببرند از اون طرف الله دستور داد موسی شبانگاه بردار قوم را بردار و از همین مسیر مستقیم برو به طرف شام برو خلاصه این جریان موسی بود که خدا راهنماییش کرد ولقد اوحینا الی موسی همانا ما وحی کردیم به موسی بعد از اتمام حجت ان اسر بعبادی اینکه بشب ببر بندگان من را فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا بزن برای اونها راهی در دریا که اینجا خلاصه هست وقتی که گیر کردند گفتن یا موسی انا لمدرکون و موسی گفت نه رب من با من هستم الله دستور داد فضرب لهم طریقا راهی برای اونها بزن در دریا که یبسن خشک میشه در دریا راه خشکی الله برای اونها ایجاد کرد لا تخاف درکن نمی ترسی یعنی نترس نمی ترسی از رسیدن فرعون به شما از درکش فرعون یعنی دستگیر کردن رسیدن اونها به شما ولا تخشا و همچنین از غرق هم نمی ترسی غرق هم نمی نخواهی شد نه غرق میشید نه دستگیر میشید فاتبعهم فرعون دنبال کرد اونها را فرعون همراه کرد یانش رب العالمین می فرماید فغشیهم من الیم ما غشیهم یعنی فرو برد آنها را دریا آنچه که فرو برد تحت پوشش قرار داد فرو برد آنچه که فرو برد و اضل فرعون قومه و ما هدا به این صورت فرعون گمراه کرد قومش را و ما هدا بر هدایت نبود براه درست نبود گمراهشون کرد لذا الله تعالی به این صورت فرعون را شکست داد فرعون را و فرعونیان را تمام حکومت مصر را خدا سرنگون کرد تو دریا بعد از اون بنی اسرائیل آزاد شد این امت دعوت بود که از بین رفت اما امت اجابت الان بنی اسرائیل را الله تعالی میگوید که ای بنی اسرائیل بعد از اینکه نجات یافتند بعد از اینکه خداوند تورات بهشون داد الان نوبت شما است ای بنی اسرائیل شما پیامبر ما موسی را اذیت نکنید شما عمل کنید یا بنی اسرائیل هل خطاب به امت اجابت است یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدو من عدوکم این إيه نعمت اول ای بنی اسرائیل ما شما را نجات دادیم از دشمن شما و وعدناکم جانب التور ما به شما وعد دادیم کناره تور کناره راست تور اونجا برای شما کتاب دادیم و نزلنا علیکم المن والسلوى علاوه از اون نعمت معنوی نعمت کتاب نعمت واحی نعمت مادی و نعمت ظاهری هم به شما دادیم ما فرو فرستادیم بر شما من نسل وارک بخورید استفاده کنید و دستور دادیم کلو من طیبات ما رزقناکم بخورید از مالای پاکیزه که ما به شما رزق دادیم ولا تطغوا از حد شرعی نگذرید سرکشی نکنید فی در این موضوع اگر سرکشی کردید اگر تغیانگری کردید فیحل علیکم غضبی فرود می آید بر شما نزول می کند بر شما غضب من خشم من و من یحلل علیه غضبی هر اون انسانی که خشم من غضب من بر او فرود بیاید بر او نزول کند فقد هوا این انسان افتاد هوا یعنی سقط کجا افتاد سقط فی النار این انسان در جهنم افتاد لذا ببین نافرمانی نکنید و توبه کنید اطاعت کنید ایمان بیارید عمل بکنید اگر این کار را کردید مرا بخشنده میبینید و اینی لغفار همانا من غفار هستم من بخشاینده هستم این بشارت است لمن تاب و آمن و عمل صالحا برای هر یکی از شما که تاب توبه کند تاب علی شرک از شرک توبه کند و آمن به خدا ایمان بیارد یعنی وحد الله توحید داشته باشد عقیده توحیدی داشته باشد و عمل صالحا و عمل صالح انجام بده ثم اهتدا سپس بر هدایت استقامت داشته باشد بر هدایت بماند ای بنی اسرائیل من اون میبخشم لذا الله تعالی حجت را بر بنی اسرائیل تمام کرد منت و لطفش را هم بر بنی اسرائیل اعلام کرد و به بنی اسرائیل گفته شد که شما دیگه نافرمانی نکنید اما بعدا بنی اسرائیل نافرمانی کرد چگونه نافرمانی کرد از یک طرف به موسی الله جل فرمود که شما بیا به کوه تور کتاب بهت میدیم کتاب بهشون داد از اون طرف اونها شرک کردند اونها گوساله پرستی کردند این نقض عهد بود و همچنین موسی وقتی که با خودش برد قوم را تا قوم هم کلام خدا را بشنود دو اهل بود اهل اول تنهایی و اهل دوم با قوم که کلام پروردگار را بشنود و یقین کند ازعان کند که این تورات از طرف خداست کتاب الله است لذا موسی علیه صلات و السلام چون که خیلی مشتاق بود معلوم میشه در اون هم کلامی و در اون هم صحبت بودن با خدای عزوجل موسی وارد یک فاز دیگه میشد یک در یک دنیای دیگه میشد چنان حالتی به موسی دست میداد و چنان لذتی به موسی دست میداد که لحظه شماری میکرد برای هم کلام شدن با الله و عاشق بود عاشق صحبت کردن بود خیلی عجله داشت که زودتر بره به همین خاطر با قوم قرار شد با هم برند ولی موسی گامهایش را تیزتر برداشت به قوم گفت من جلوتر میرم شما بیایید تون تون رفت اونجا خودش را رساند طوری که در بهشت انشاءالله اهل بهشت که برند خدا تعالی میگوید چیزی نمونده میگن نمونده آخر خدا دیدار را نصیب میکنه دیدار پروردگار از همه نعمت ها غالب تر است انسان دوست دارد دیگه همه نعمت ها از او گرفته بشه ولی این دیدار باشه لذت هم کلامی پروردگار هم معلوم میشه برای موسی همین قدر لذت بخش بود و ما اعجلک عن قومک یا موسی چه چیزی شما را باعث شد که تعجیل کنی زود کنی از قومت ای موسی چرا زودتر آمدی قالهم اولائی علی اثری قوم اینها پشت سر من هستن و عجلت رب الیک رب لترضا من به تو تعجیل کردم بار اله تا تو خوشنود بشی انسان وقتی که فرمان پروردگار را بخواد اجرا بکنه تو از خودش عشق و علاقه نشان بده زود بره مثلا خدای تعالی هر وقتی که ما را ندا میکنه حی علی الصلاۃ اذان میشه بیاید به نماز یک کسی هست اونطور زود میره مغازه را میبنده کار را تعطیل میکنه وضو میگیره اول وقت میرن چی اونجا انتظار میکشه این دیگه اجرش سبحان الله تا وقتی که در انتظار نماز است او گویا در نماز است او گویا در سجده است او گویا در طاعت و بندگی هست در هر فرمان پروردگار عجله بکنی زود بری چیه اونجا؟ ارز کنم که برایت اجره هر وقتی که ندای جمعه میشه همون اول وقت میری اینقدر بهت اجر میرسه گویه شطوری داری میکشی و در راه خدا قربانش میکنی پس تعجیل در امر پروردگار مستحسن است بالخصوص در اون چیزایی که تعجیل آمده زود آمده لذا موسی علیه صلات و السلام چون که مشتاق بود علاقمند بود و عجلت رب الیک رب لترضا بار اله تا اینکه تو خوشنود بشی راضی بشی اما الله میگه موسی پشت سر تو قوم تو به فتنه گرفتار شدند به گوساله پرستی قال فإنا قد فتنا قومك همانا ما آزمودیم قومت را من بعد که بعد از شما و اضلهم السامری سامری اونها را گمراه کرد از راه بیراه کرد موسی علیه السلام طبیعت جلالی داشت شرک را و کفر را هم تحمل نمی کرد اینم برای خدا بود فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا برگشت موسی برگشت به سوی قومش در حالی که عصبانی بود و تاسف خورد ولی خب از آیات دیگه معلوم میشه بعد از اینکه تورات را دریافت همون اواخر خدا بهش گفت خبر داد قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا اي قوم من آیا من شما را وعد نداده بودم آیا وعد نداده بود به رب شما وعده زیبا اینکه به شما کتاب بده اینکه به شما آینامه زندگی بده مگر چقدر طول کشید افطال علیکم العهد آیا این عهد و این وعدهی که من با پروردگار داشتم مگر طولانی شد ام اردتم یا اینکه این وعده طولانی نشد شما خواستید ان یحل علیکم غضب من ربکم اینکه فرود بیاید بر شما غضب از جانب رب شما خشم پروردگار بیاید به همین خاطر فاخلفتم موعدی شما موعد من را خلف کردید شما وعده من را خلاف کردید اما قوم چی میگه قوم میگه قالو ما اخلفنا موعدك بملكنا ای موسی ما اون موعد را با اختیار خودمون خلف وعده نکردیم یعنی بدون اختیار بود چطور بدون اختیار بود جریان این بود تعدادی زیورالات ما از قوم آورده بودیم اونها را سامری گرفت تو آتش انداخت زوبشون کرد این چیز را درست کرد ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم اما ما حمل شدیم یعنی يعني داشتیم با خودمون اوزاری بارهایی یعنی يعني زیورالاتی مجموعی از زیورالات قوم فقذفناها ما به دستور سامری آنها را انداختیم فکذالک القى السامری همچنین انداخت سامری آه، سامری انداخت و از اونها با مهارتی که داشت بعد ارز کنم که دقتی که به خرج داد این گوساله را درست کرد فاخرج لهم عجلا جسد له خوار بیرون کرد برای اونها گوساله نه خود گوساله بلکه مجسمه را جسدا اما با مجسمه های دیگه فرقش این بود که له خوار صدا داشت این صدا حقیقت را الله میدان ولی در این آیه بیشتر معلوم میشه که سامری خودش توضیح میده فقالو گفتن مردم بعد از اینکه سامری درست کرد مردم گفتن بنی اسرائیل گفتند هذا الهکم و اله موسی این معبود شماست و معبود موسی است فنسی موسی فراموش کرده اونجا رفته الله می میفرماید افلا يرون حماقت این قوم آیا این قوم نمی بیند الله يرجع اليهم قولا اینکه بر نمی گردانه به سوی سخنی یعنی هر چی باش حرف بزنی او که باید حرف نمیزنه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا و برای آنان مالک ضرر و نفع نیست نه ضرر میتونه برسانه نه نفع چرا این را عبادت میکنه حال هارون هم تبلیغ خودش را کرد سعی تلاشش را بکار برد ولقد قال لهم هارون همانا به آنان هارون گفت من قبل قبل از برگشتن موسی قبل از اینکه موسی اونجا بره گفت یا قوم انما فتنتم به ای قوم من شما در فتنه گرفتار شدید شما مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتید رب شما این نیست این گوساله ای هست این مجسمه ای هست و این ربکم الرحمن همانا رب حقیقی شما رحمان است ذات مهربان است ای قوم از من پیروی کنید فاتبعونی و اطيعوا امری عملا هم پیروی از من بکنید و قولا هم اطاعت امر من بکنید هرچی من میگم شما بکنید بگذارید عبادت این را و نزدیک این نروید اما اونها گفتم معلوم نیست که تو درست میگی یا سامری به همین خاطر لن نبرح علیه عاکفین ما همواره بر همین میمانیم عاکف یعنی معتکف اصل اعتکاف بچی میگند در جوار اون کسی که اعتقاد بهش داری برش تقدس قائلی در جوار او ماندن نشستن به نیت عبادت لذا اونها در جوار این گوساله به نیت ثواب و به نیت عبادت نشستن لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی تا اینکه موسی برگردد موسی وقتی که برگشت چند خطاب داشت یک خطاب با برادرش هارون تو چرا تبلیغ نکردی چرا قوم را از گمراهی نجات ندادی چرا راهنمایی نکردی و موسی علم غیب نداره خبر نداره هارون چقدر تلاش کرده هارون نزدیک بود که هارون را از بین ببرند قال یا هارون ای هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلو چی چیزی مانع شد وقتی دیدی انها را گمراه شدند الا تتبعنی چه چیزی معنی شد که الا لا زائد است ان تتبعنی این که دنبال من بیای چرا نه آمدی خب، اف عصیت امری که آیا نافرمانی من کردی امر من را نافرمانی کردی اما معلوم میشه که موسی با عصبانیت گرفته بود هم سری هارون را گرفته بود هم ریش هارون را گرفته بود قال يا ابن ام لا تأخذ بلحیتی گفت که ای فرزند مادر ذکر الام للاستعطاف قبلا هم گفتیم که مادر را برادر پدر و مادر بود اما مادر را ذکر کرد برای استعطاف بود برای اینکه اون عاطفه ای که در موسی است او را تحریک کن یعنی احساس بهش بده احساسات برادری تا که نزیتش نکنه بیشتر از این لا تأخذ بلهیتی معلوم میشه یک دست موسی به ریشش بود و یک دستش به سرش از اینجا معلوم میشه از اشاره این آیه که پیغمبران ریش بلند داشتند لباس انبیا و ظاهر انبیا همین که ریش بلند داشته باشند نه تهریشی ریش به اندازه بود که در دست موسی علیه السلام بود لا تأخذ بلحیتی ریش منو نگیر ولا برأس موهای من نگیر سر من نگیر اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل من ترسیدم که شما به من میگی بعدا اگر میامدم تفریق کردی جدایی انداختی بین بنی اسرائیل دو گروهشون کردی ولم ترقب قولی و منتظر آمدن من نشدی قول من عهد برگشت لم ترقب یعنی لم تنتظر عهدی و قدومی منتظر برگشت من چرا نشدی من ترسیدم تو چنین نگویی بالاخره موسی علیه السلام دریافت و متوجه شد که اون کاری که هارون باید میکرد کرده زحمت خودش را تلاش خودش را داشته لذا الان متوجه سامری شد قال فما خطبك یا سامری ما شأنک یعنی سامری تو چرا تو چرا این گمراهی را را انداختی و مردم را به این حال زار گرفتار کردی سامری چی جوابی داد قال بصرت بما لم يبصروا به من مشاهده کردم دیدم اون چیزی که ندیدند آنها چه چی چیزی را دیده براق جبرائیل را فقبضت قبضه من اثر الرسول من یک مشت خاک برداشتم از اثر رسول یعنی اثر پای حیوان رسول اون فرستاده خدا که پیش تو آمد برداشتم دوها همون خاک را که در واقع زیر سم به اون اسب بود اون براق بود اون خاک را با خودم برداشتم گفتم که به درد میخورد همینطور درون من به من گفت تو این خاک حیات است همین خاک را انداختم و کذالک سولت لی نفسی نفس من همین کار را برای من مزین و آراسته کرد یعنی نفس من به من گفت این کار را بکنی این گوساله به صدا میاد به حرف میاد در روایت ها در تشریح این آیه این طور آمده که جبرائیل امین وقتی که آمد پیش موسی علیه السلام بعضی میگویند این آمدن جبرائیل که سامری هم مشاهده کرد در همون دریا بود در همون خشکی دریا بود که موسی داشت رد میشد جبرائیل پیشش آمد سامری هم به اونان یک منافق با بنی اسرائیل همراه بود وقتی که جبرائیل برگشت تا جایی هر جایی که پایش را میگذاشت اسب و سنبش را میگذاشت اونجا بوتهی میروید بوتهی سبز میشد سامری متوجه شد که اثر پای این اسب حیات دارد زندگی داره لذا مشتی خاک برداشت گفت به دردت میخوره سامری اونها را برداشت و کذالک سولت لی نفسی اصلش اینه که نفس من برای من همین چیز را تزیین کرد آراسته کرد موسی علیه السلام به سامری گفت قال فذهب برو از این به بعد برو فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس همانا در زندگی برای تو این خواهد بود که بگی لامساس یعنی هیچ که مرا دست نزنه یک چنان مریضی در بدنت بیاد که از مردم فاصله بگیری هیچ نزدیک مردم نری اگر کسی دستش میزد بیشتر سامری اذیت میشد سامری بدنش تمام آتش میگرفت تب میشد مثل اینکه دیدید یکی از مفسرین معاصر اینطور مثال داده که بعضی از مردم بدنشون نوع برق داره تا دستش میزنیم برق میگیره میپره لذا چنین حالتی در سامری به وجود آمده بود که تا دست میزدی تمام بدنش آتش میشد این کسی که دست زده هم بدنش آتش میشد خدای تعالی چنین برقی ایجاد کرده بود چنین اتصالی در وجودش ایجاد کرده بود که کسی میرفت نزدیک گفت نه نه نه یا نزدیک نه و بعضی میگن لامساس منظورش اینه که منظورش انزوا هست یعنی کلا دیوانه شد و از قوم فاصله گرفت ببین قطع ارتباط خودش یک عذابی هست ما درباره حضرت کعب ابن مالک و اون سه نفر خاندیم که وقتی که اونها در تبوک نرفتند و تخلف کردند برای اونها چه تنبیهی در نظر گرفته شد هیچ که باشون حرف نزنه این خودش یک لذا این سامری هیچ کس نزدیکش نمیرفت تو خونه افتادش دیوانه شد قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس برو همانا برای تو در زندگی این هست که بگوی لا مساس دست نزنید و این لک موعدا لن تخلفه همانا تو موعدی داری میعادی داری که لن تخلفه هرگز تو خلف وعده نمیشی وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا ای سامری ببین معبود خودت را اون معبودی که تو بر او عاکف نشستی گشتی عاکف شدی ببین لنحرقنه ما اون را حتما می سوزانیم ثم لننصفنه سپس ما خاکسترهاش را به میدیم در دریا نصفم باد دادنی انما الهکم به چی؟ به دلیل که این خدا نیست این دروغیه خدای حقیقی انما الهکم اله الله الذي لا اله الا هو جزی نیست که معبود شما الله است آن اللهی که هیچ معبودی بجز او نیست وسع كل شيء علما هر چیز را از نظر علم در بر گرفته علمش محیط به کل شی است همه چیز را میداند لذا به این صورت الله عزوجل سامری را هم به عذاب گرفتار کرد پس ببینید این واقعی موسا بود جریان موسا بود هم با امت دعوت و هم با امت اجابت خدای تعالی پیامبرش را چگونه نصرت کرد حالا روی سخن برمیگرده به رسول الله صلی الله علیه وسلم به مؤمنین که کذالک نقص عليك من انباء ما قد سبق این گویا آیه دیگری از آیات تشجیح است یعنی شما هم مردانه مثل موسی نهی از منکر بکنید جلوی شرک بی استید اینگونه ما تعریف میکنیم بر تو از اخبار گذشته ما قد سبق یعنی واقعات گذشته موسی عیسی نوح آدم وقد که من لدنا ذکرا ای پیامبر صلی الله علیه و سلم ما به تو دادیم از جانب خودمون قرآنی دادیم قد آتینا که ذکر ما پندی دادیم قرآنی بیت دادیم اما کسی که نسبت به این قرآن روی گردان باشه معرض باشه الله تعالی تکلیفش را روشن کرده من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا تخویف اخروی هر کسی از قرآن روی گردان باشه پشت بده روز قیامت اون وزر یعنی بار گناه به دوش دارد خالدین فی همیشه در اون بار گناه میماند و سألهم یوم القیامت حمله برای اونها بسیار بد است در روز قیامت اون چیز به عنوان بار به عنوان حمله که اونها حمالیش میکنن این بار بار چیه؟ بار گناه است بار شرک بار کفر و انکار قرآن است یوم القیامت فرمود الان تعین یوم القیامت و همچنین تخویف اخروی الله تعالی یوم القیامت را مشخص می کند یوم ینفخ فی روزی که سور دمیده میشه سور دمیده میشه سور دوم مراد است و نحشر المجرمین یومئذ زرقا ما حشر میکنیم مجرمان را در میدان محشر در اون روز زرقا یعنی در حالی که چشماشون کبود هست ازرق چه رنگی را میگن رنگ کبود را میگن چشماشون کبود هست یعنی مجرم از شکلش معلوم میشه مجرم است یتخافتون بینهم با هم دیگه آهسته صحبت میکنند پچ پچ میکنند آهسته تو دنیا مگه چقدر ماندیم که الان ما باید جواب بدیم با هم گفتن الا بستم الا عشره این به دلیل هولناکی قیامت است اینجا همه چیز پاک میشه حافظه پاک میشه میگویند که در دنیا نماندیم مگر ده روز ماندیم الله تعالی میفرماید نحن عالم و بما یقولون گرچه آیسته صحبت میکنم ما بهتر میدونیم چی میگویند از یقول امثلهم طریقتا زمانی که میگوید داناترین اونها از نظر عقل و درایت امثال اونها یعنی چه؟ یعنی اعلم اونها داناترین اونها باهوشترین اونها از نظر ارز کنم که مرام یا از نظر علم او چی میگوید میگه الا بستم الا یوم نه شما اشتباه میگه کجا ده روز شد یک روز بیشتر نبودیم ما یعنی اینطور حوش و حواس از سرشون رفته خب پس این تخویف بود وقتی که درباره قیامت و حول قیامت خدای تعالی بیان میکرد مشرکی میگفتن که پس این کوها چی میشه این دنیا چی میشه در اونجا الله تعالی میفرماید و یسالونک عن الجبال شما را سوال میکنن از کوها فقل ینسفها ربی نصفا بگو ریزه ریزه میکند اونها را رب من ریزه ریزه کردنی پودرشون میکند فیذروها قاعا صفصفا میگذارد این زمین را یک میدان صاف لا ترا فیها عوجا ولا امتا نمی بینی در آن زمین عوجا پستی ولا امتا و نه بلندی نه زمین پست نه بالاست نشیبی نفرازی یوم فرازی یتبعون الداعی در اون روز مردم تمام دنبال میکنند داعی را فرا خواننده را اون کسی که میخواند اونها را لا عوج له یعنی هیچ کجی نیست همه به طرف داعی میروند به سمت دیگه کج نمیشن به انحراف نمیروند از همون سمتی که سور اسرافیل میاد یعنی همه به سوی میدان محشر میروند و خشعت الاسوات للرحمن تمام چشما پایین میشه برای رحمان فلا تسمع الا همسا نمیشنوی هیچ صدایی مگر صدای خفیف همس بعضی میگن صدای پارا میگویند صدای پارا که هیچ کسی صحبت نمیکنه فقط شما صدای پاهاشون رو میشنوید بعضی میگن نه همس صدای آهسته زیر لبی را میگویند الا ای حال کنایه از این است که اونجا دیگه صدایی نیست همون صداهای بسیار خفیف پایین یومئذ لا تنفع الشفاعه در اون روز شفاعت هیچ فایده ای ندارد هیچ سودی ندارد الا من اذن له الرحمن و له قولا مگر کسی که رحمان بهش اجازه بده و راضی بشه برای اون از نظر قول و سخن گفتن یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اون رحمان میداند اون چیزی که ما بین ایدیهم جلویشون هست یعنی در آخرت و ما خلفهم پشت سرشون هست در دنیا یعنی هم از آخرتشون میداند هم از دنیایی که پشت سر گذاشتن میداند ولا یحیطون به علما مردم اونها را احاطه نمیکنه از نظر علم مردم نمیداند فقط رحمان میداند الله میداند وعنت الوجوه للحی القیوم تمام تمام چهره تابع می شوند تمام انسان ها تابع می شوند برای حی قیوم برای اون ذاتی که هم زنده است و هم قیام آسمان ها و زمین و قیام تمام عالم به دست او هست و قد خواب من حمل ظلما همانا خائب هست خاسر هست ناکام و نامراد است اون انسانی که با خودش ظلم حمل کرده باشد ظلمن یعنی شرکن اون انسانی که با خود شرک دارد اون انسان انسان بدبخت است و من یعمل من الصالحات بعد از اون تخویف الان تبشیر است و من یعمل من الصالحات هر اون انسانی که عمل صالح انجام میده و هو مؤمن در حالی که ایمان دارد شرط قبولیت عمل چیه ایمان است یک مشرک هرچی عمل بکنه به درد نمیخورد و هو مؤمن در حالی که ایمان داشته باشد فلا یخاف ظلما ولا حزما. او نمی ترسد از ظلم و حزم یعنی نه از زیادتی و نه از کمی نه اعمالش کم میشه و نه از آتش اضافه میشه و کذالک انزلناه قرآنا عربیا بعد از این مطالب زیبا الله تشویق میکنه به سوی قرآن و کذالک همچنین ما نازل کردیم این کتاب را قرآنی به زبان عربی و صرفنا فیه من الوعید و تکرار کردیم در این صرفنا یعنی باربار آوردن بار تکرار کردن تکرار کردیم در این قرآن وعید عذاب را تکرار کردیم تهدید عذاب را لعلهم یتقون تا اینکه مردم بترسن مردم از خدا بیم داشته باشن او یحدث لهم ذکرا یا اینکه این قرآن برای اونها پند را ایجاد کند یعنی اونها را پند بده اونها را موعظه بده پس بار بار در این قرآن الله تعالی مطالب را یاد داوری کرده شما هم میبینید که مطالب زیبا مطالب جالب مطالب آموزنده یک بار تکرار نمیشه ده ها بار تکرار میشه پس اینجا اگر کسی پن نمیگیره در اون سوره میگیره در اون سوره بعد میگیره او یحدث لهم ذکرا بالاخره بعد از این تشویق الله فرماید فتعال الله الملك الحق بلند و برتر است الله اون اللهی که پادشاه بحق حق است پادشاه واقعی هست اون الله برتر است بلندتر است ولا تعجل بالقرآن قبلا ما خواندیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه وقتی که نحو وحی آمد رسول الله عجله داشت تون تون زمزمه میکرد حفظ میکرد که چیزی نماند الله تعالی می فرماید که شما فقط گوش کن قبل از اینکه وحی تمام بشه شما چیزی نخون شما زمزمه نکن شما فقط دعای علم کن رب زدنی علما بگو خدا همه چیز را در حافظت در ذاکرت در سینت جمع می کند لذا معلوم میشه که این دعایی که خداوند عزوجل فرموده رب زدنی علما این دعا برای حافظه خیلی خوبه و این دعا برای جمع کردن مطالب و حفظ کردن مطالب درونت در سینه در حافظت خیلی مفیده لذا الله می فرماید ولا تعجل بالقرآن نسبت به قرآن عجل نکن من قبل ان یقضا الیک وحیه قبل از اینکه تمام بشه به تو وحی الله هنوز وحی تمام نشده شما عجله نکن وقل رب زدنی علما اینگونه دعا کن مناجات کن بار الها در علم من افسا. لذا این تعلیمی بود و این تسلی بود برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خب ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله تعالی وقتی که در آیات قرآن در آیات گذشته قرآن را تعریف کرد ربط را دارم عرض میکنم چی گفت وقد وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعید لذا در ادامه فرمود که به قرآن سخت بچسب و ببین که ترکش نکنی فراموش نکنی و رب زدنی علما بگو خدای تعالی در ذهن و در حافظه جمع میکنه لذا نسیان نباشه که نسیان برای انسان خطر داره مثل نسیان آدم آدم نسیان کرد ببینی چه ضربه خورد کسی که نسیان بکنه پایین میخوانیم که کسی که فراموش میکنه قرآن را روز قیامت اعما حشر میشه میگه خدا چرا مرا اعما خلق کردی الله میفرمه که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها آیات ما آمد تو فراموششون کردی و اون فراموشی به معنی این ترک کردن است رها کردن است پس ببین شما را که قرآنی دادیم این قرآن را محکم بگیرید فراموشش نکنید یعنی ترکش نکنید چون فراموشی طبعاتی داره ببینید فراموشی آدم چه طبعاتی داشت او را از بهشت بیرون کرد لذا الله می فرماید ولقد عهدنا الى آدم همانا ما عهد کردیم به آدم یعنی به آدم ما توصیه کردیم من قبل قبل از این اما آدم فراموش کرد فنسی ولم نجد له عزما فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم عزم یعنی چه؟ ببینید اصل گناه اینه که انسان عمدن خدا را نافرمانی بکنه عزم هم همین هم میگند خدا میگه نماز بخون نمیخون عمدن نمیخونه یکی هست که خب فراموش میکنه یا خواب میره یکی عمدن نمیکنه این دیگه عزمی در درونش هست که نخونه پس آدم علیه صلات و سلام هیچ وقت اراده و عزمی بر نافرمانی خدا نداشت اما ناخداگاه شد فراموش کرد خب تفصیل قصه این اجمال خلاصهش بود و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم زمانی که ما به ملائکه گفتیم ای ملائکه سجده کنید آدم را فسجدوا الا ابلیس همه آنها سجده کردم مگر ابلیس ابا ابا کرد از سجده کردم برای آدم فقلنا یا آدم ما گفتیم ای آدم این که الان سجده نکرد از این به بعد این دشمن شماست این هذا عدو لکه همانا این دشمن شما است ولی زوجی که دشمن همسرت هست فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا شما مواظب باشید شما را بیرون نکند از جنت از بهشت فتشقا اون وقت در مشقت میفتی در رنج و زحمت میفتی فتشقا یعنی چه؟ در مشقت و رنج میفتی دنیا جای خوبی نیست جای رنجه ببین شما از اینجا نبره چون در دنیا همش رنجه همش مشقته گرسنگی هست تشنگی هست خستگی هست هیچ امکاناتی نیست اینجا نه اینجا همه چیز فراوانه ان لك الا تجوع فيها همانا ای آدم برای تو هست اینکه گرسنه نشی در این بهشت ولا تعرا و بی لباس نشی عریان نشی چون از بهشت اگه بره انسان عریان میشه و انک لا تطمع فیها ولا تضحا و همانا این برای تو هست که لا تضمع فیها تشنه نشی در آن ولا تضحا و همچنین گرمت نزنه گرم بر تو نیاید خلاصه اگر میخوای نه گرمی بهت بخوره نه سردی نه گرسنه بشی نه تشنه نه خستگی نه بدون لباس پس ببین که شیطان را دنبال نکنی اما شیطان وسوسه کرد شیطان چندین راه برد چندین کار کرد فوسوس الیه الشیطان بسوی او القا کرد این وسوسه را شیطان قال یا آدم این تشریح وسوسه است قال یا آدم گفت ای آدم هل ادلك علی شجره الخلد آیا راهنمایی کنم تو به یک درختی که اون درخت درخت خلد است درخت جاودانه هست و چنان درختی است که اگر از اون بخوری و ملک لا یبلا و همچنین راهنمایی کنم تو به پادشاهی به ملکی که لا یبلا یعنی لا یزول هیچ وقت تمام نمیشه اگر خوردید دیگه هیچ وقت از بهشت بیرون نمیشید گفتن که شما هل ادلک علی شجره الخلد درخت دائمی که همیشه اینجا بمانی و بعد چنان پادشاهی که فنا نیاد بر او زوال نیاد بر او خلاصه وسوسه کرد و کرد به ای که فاکلا منها هر دو خوردند هر دو خوردند بعد از اون دیگه اون بلیت بهشت را از دست دادند خود به خود تمام به صورت خودکار تمام نعمت از اونها سلب شد اولین چیزی که سلب شد این لباس بهشتی خود به خود از تنشون در آمد فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما ظاهر شد برای اونها اوراتشان شرمگاهاشان و طفقا یخصفان گشتند یخصفان یعنی یلزقان می چسبندند علیهما من ورق الجنه بر اون شرمگاه بر عورت از برگهای بهشت و عصا آدم اینجا آدم نافرمانی کرد اجتهادن بنویسید چون ما قبلا خاندیم این اجتهادن بود ببینید اجتهادن چطور بود به آدم علیه السلام وقتی که گفته شد از این درخت نخورید اجتهاد دیگری که آدم کرد همون درختی که اشاره شده بود گفت از این نمیخورم درخت دیگری از همین جنس بود از او خورد خب هدف این بود که اصلا از این نوع درخت نخورید اما او تعین این اجتهادش این بود که اون گفته بود خب این گفته از این یکی نمیخورم لذا و عصا اجتهادا عصا آدم ربه نافرمانی کرد ربش را فغوا فغوا یعنی راه را گم کرد راه را گم کرد لذا بیرونش کردند سرگردان پریشان راه گم کرده زار زار گریه فجتباه ربه ثم اجتباه ربه سپس او را برگزید ربش ببینید بعضی از مفسرین از روی این آیه نوشتند ثم اجتباه ربه رب او را برگزید یعنی نبوت آدم از اینجا شروع شد قبلا در بهشت پیغمبر نبود اونجا در بهشت نیازی به پیغمبری نیست که انسان پیغمبر باشه اینجا وقتی که به زمین آمد اهل زمین قرار است که زندگی کنم با آدم لذا آدم را خداوند به عنوان پیامبر الان تعیین کرد بعد از بیرون شدن از بهشت پس اونجا هر خطای هر اجتهادی شد اون قبل از نبوت بود قبل از پیامبری بود ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا بر او رجوع کرد و او را هدایت و راهنمایی کرد خدا گفت چیکار باید بکنند قال اهبطا منها جميعا الله فرمود که فرو بروید فرو بیایید از این بهشت تان همگی یعنی آدم به اعتبار نسلش به اعتبار آینده و بعضی میگه همگی یعنی آدم و حوا و ابلیس و همه را بله بعضكم لبعض عدو بعضی نسبت به بعضی دشمن فاما یاتینکم منی هدا اگر آمد پیش شما از جانب من رب العالمین هدایتی فمن اتبع هدایا هر کسی دنبال بکند پیروی بکند از هدایت من فلا یضل ولا یشقا او هرگز در دنیا گمراه نمیشه ولا یشقا در آخرت محروم نمیشه نه در دنیا گمراه میشه نه در آخرت از نعمت و بهشت الله محروم میشه اما هر کسی که از پیام پروردگار از کلام پروردگار اعراض کرد اون بدبخته و من اعرض عن ذکری هر کسی که اعراض کند از ذکر من یعنی از پند من از اندرز من از کلام من فإن له معيشه ضنکا همانا برای او زندگی تنگی خواهد بود یعنی در دنیا در دنیا هر چی مال داشته باشد با سختی و تنگی زندگی می کند معیشتا ضنکا ابن جبیر گفته یعنی یسلبه القناعه خدا قناعت را ازش میگیرد بعض انسان ها هستند سرمایشون میلیاردیه اما چون قناعت ندارند شب و روز پریشان جوش میزنه یسلبه القناعه حتی لا یشبع هر داره سیر نمیشه پس ببین دین اگر در وجود انسان باشد قناعت است فمع الدین التسلیم والقناعه والتوکل دین که باشد هم قناعت هست هم توکل هست هم تسلیم پروردگار فتکون حیاته طیبه زندگی زندگی پاکیزه خواهد بود او راضیه اما و مع ترکه و مع الاعراض اعراض کردن از دین الحرص و الشح و حرص و بخل و اینها خواهد بود فعیشه ضنک و حاله مظلمه زندگی این انسان وقت تنگ میشه پس ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا زندگی تنگی خواهد بود این زندگی هم به هر بدبختی باشه میگذرد و نحشره یوم القیامت اعما ما اون انسان را حشر میکنیم در روز قیامت به صورت اعما نابینا نمیبیند ابتدای طوره بعدا خدای تعالی چشمش میده تا مناظر را ببیند و این در وحله اول است تا جهنم را ببیند و سختی ها را مشاهده بکند قال رب لما حشرتني اعما میگوید بار الها چرا مرا اعما حشر کردی مرا اعما از دنیا بلند کردی وقد كنت بصيرا در حالی که من بینا بودم در دنیا همه جا می دیدم الله می فرماید قال كذلك اتتك آیاتنا این گونه پیش تو در دنیا آیات ما آمد به وسیله انبیاء موعظه می شدی فنسیتها تو فراموش کردی اون آیات را یعنی ترکشون کردی و کذالک اليوم تنسا امروز هم همچنین تو ترک میشی تو چی میشه ترک میشی یعنی کسی تحویلت نمیگیره و کذالک نجزی من اصرف همچنین ما پاداش میدیم جزا میدیم من اصرف هر کسی که متجاوز باشد یعنی هر کسی که تجاوز بکند منظور از تجاوز چیه من اشرکه ما او را جزای بد میدیم به کیفر عملش گرفتارش میکنیم هر کسی که شرک کرده و لم یؤمن به آیات ربه نسبت به آیات رب ایمان نیاورد ولعذاب الاخرت اشد و ابقا اما عذاب آخرت سختتر هست و دوامش همیشه هست ابقا هست لذا الله تعالی می فرماید که ما کتاب را فرستادیم پند و اندرز را فرستادیم هر کسی پشت سر بیاندازد اون هم دنیاش خرابه هم آخرتش خرابه و الان از اینجا خداوند نمونه های از دنیا و نمونه های از عذاب در دنیا بیان می لذا این نمونه ها را ببینید برای خودتون درس بگیرید افلم یهده لهم یهده اینجا به معنی یظهر است آیا ظاهر نشد برای آنها روشن نشد کم اهلکنا قبلهم من القرون چقدر قرون را ما قبل از اینها هلاک کردیم انسانهای ماضی را انسانهای قرنهای گذشته را یمشون فی مساکنیم اینا همیشه در خانه هایشون میروند همیشه شما میرید شهرهایشون خانه هایشون میبینید این روستای قوم این روستاهای سموده این مال عاده این مال شعبه همیشه شما خانه هایشون میرید ندیدید چیکار کرد خدا با اونها ان فی ذلک لآیات لأولی النهی همانا در این آیات است و نشانات است برای مندان معلوم میشه هر وقتی ما سیر میکنیم یه جای میریم آثاری از گذشتگان میبینیم عقلمندی ما در اینه که زیاد به فکر تفریح و سایه و اونجا چیز دیگه نباشیم عقلمندی ما در اینه که عبرت بگیریم فکر کنیم که اینا نافرمانی کردن خدا را به چه گرفتاری گرفتار شدند ما اگر انجام بدیم هم همچنین لئول النها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما و اجل مسمى حال سوال همون سوالی که همیشه شما میخوانید که اینها که اینقدر کفر میکنن چرا برایشان عذاب نمیاد الله میفرماید موعد عذاب قبلا نوشته شده قبلا خداوند فیصلهش را کرده اگر اون کلمه نبود اون کلمه چیه؟ یعنی فیصله خدا که برای عذاب یک مدتی هست یک وقتی هست ای لولا العدت بتأخیر عذابهم والاجل المسمى لاعمارهم اگر همون تعیین خدایی نبود برای عذاب و برای مدت عمرشون ولأجل المسمى والاجل المسمى لاعمارهم که خدا برای عمرشان یک مدتی تعیین کرده لما تأخر عذابهم اصلا عذاب اصلا تأخیر نمیشد عذاب فورا می آمد ولی چون خداوند تعیین کرده همون تعیین میاد لکن لزاما اون وقت عذاب لازم میشد اینها را لزاما یعنی چی عذاب لازم میشد و اجل مسمى و مدت معین لذا ای پیامبر تا اون زمانی که عذاب میاد اون مدت معین میاد شما تحملت را بالا ببر چند کار خداوند میفرماید شما انجام بده بعضی امر هستن اینجا بعضی نهی هستن یک فصبر على ما یقولو بر هر چی که میگن صبر کن تحمل کن از کوره در نرو دو و سبح بحمد ربک تسبیح و حمد پروردگار بگو این خدمت شما عرض کنم که مراد از تسبیح نماز است چون نماز از اولش تا آخرش تسبیحه سبحانك اللهم دارد ربنا لك الحمد دارد سبحان ربی الاحلا دارد سبحان ربی العظیم دارد پس و سبح بحمد ربک منش اینه که در نماز پاکی و حمد ربت رب بخاند قبل طلوع الشمس و قبل غروبها قبل از اینکه خورشید طلوع می کند قبل طلوع الشمس سه نماز می فجر و قبل غروبها قبل از غروب خورشید دو نماز ظهر و عصر و من آناء اللیل فسبح و از اوقات شب پاسهای شب لحظات شب هم نماز بخوان فسبح هم نماز بخواد این دو تای دیگه نماز مغرب و عشاء شد چند تا شدند پنج تا و اطراف النهار این تاکید است بالخصوص دو تا دو نماز دو طرف روز یا فجر و عصر است بعضی گفتم فجر و عصر بعضی گفتم فجر و مغرب عصر بیشتره لذا این دو تا نمازی که دو طرف روز هستند بخوان و اطراف النهار لعلك ترضا تا اینکه به اعتبار ثواب راضی بشی یعنی اینها را که بخونی خدای تعالی اینقدر اجر بهت بده که تو خودت خوش بشی راضی بشی خب اینها دستورات بودن اصول فوز بودند و حال منهیات ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم یعنی چشم ندوز چشمت را خیره نکن هر دو چشم را نبند بر آنچه که ما دادیم به مردم به کفار به دنیا ما متعنا بهی ما متاع دادیم آن را ازواج منهم انوای از این متاع انواعی از کالاها انوای از نعمتها که دادیم لذا چشمت را بر اونها ندوز چونکه که زهرت الحیات دنیا دادیم به خاطر زیبایی و زینت زندگی دنیایشون چرا چون که خدا میفرماید لنفتنهم فی به وسیله اونچه که ما دادیم میخوایم امتحان کنیم آنها را دارن امتحان امتحان میکنیمشون لذا تو هیچ وقت چشم طمع به اونها داشته نباش و رزق ربک خیر و ابقا و عطای رب هرچی که رب برایت فیصله می کند او بهتر است و ابقا و از نظر دوام باقی مانده تر است خب علاوه از این امر مصلح را الله بیان نماز بر نماز خود تنها پایبند و مقید نباش بلکه اهل و ایالت را هم امر کن و امر اهلک بالصلاه علیها امر کن اهلت را به نماز و صبر کن بر آن شکیبا باش لا نسألك رزقا ما از تون رزق نمیخايم یعنی رزقت را ما میدیم لا نسألك رزقا یعنی لا نه اینکه به خدا بدی رزق خدا که بی نیاز است منظور لا نسألك رزقا یعنی لا نسألك ان ترزق نفسك خودت را و اهل و عیالت را و لأهلك چرا؟ چون نحن نرزقك و ایاهم فلا تهتم لامر الرزق رزق تو را هم ما میدیم اونها را هم ما میدیم لذا این فکرت نباشه لا نسألك رزقا ما اصل سوال نمی کنیم که برای خودت رزق دنبال کنی نحن که ما تو را رزق میدیم والعاقبت للتقوى اما انجام خوب برای اهل تقواست خب پس اینها ارشادات و راهنمایی هایی بود که الله عزوجل به حبیبش فرمود اما اونها اونها اناد داشتن تعصب داشتن میگفتن خب ای که ما میگیم چرا نمیاری و قالو آنان گفتن لولا یأتینا بآیت من ربه چرا پیش ما آیه نمیاره از جانب ربش الله می اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولى آیا پیش آنها نیامد بینه یعنی چیز ظاهر و آشکاری که در صحیفه های گذشته بود در کتاب های گذشته آیه خواستند آیه ظاهر آیه روشن آمد چرا اونها ایمان نیاوردند اینا هم ایمان نمی آوردند اون وقت نابودیشون میشه ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله خداوند تعالی میفرما اگر ما بالفرض اینها را هلاک میکردیم همین مشرکان را قبل از نزول قرآن من قبله یعنی چی قبل از نزول قرآن لقالو میگفتن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا بار الها چرا به سوی ما رسول نفرستادی که فنتبع آیاتک ما دنبال می کردیم آیات تو را من قبل ان نذل و نخزا قبل از اینکه ذلیل بشیم با عذاب و قبل از اینکه رسوا بشیم چرا آیه نفرستا چرا رسول نفرستادی چرا آیه نفرستادی حالا الله تعالی میفرما ما فرستادیم تا اینکه این سوال و این اعتراض را نکنه تا حجت بر اونها کامل بشه قل کل متربسون ولی وجود اینکه قرآن آمده عذاب میخواهند خودشون عذاب میخواهند الله تعالی میفرمه ای پیامبر من به اونها اعلام کن همه شما منتظر باشید کل متربسون هر یکی منتظر هستند فتربسو منتظر بمانید انتظار بکشید فستعلمون من اصحاب الصراط السویه و من احتدا عن قریب شما میدونید که کسی که بر مسیر راست هست بر صراط مستقیم کیه و من اهتدا کی هست که بر هدایت است یعنی وقتی که عذاب بیاد میدونید که نحن ام انتم ما بر هدایتیم یا بر هدایت شما هستید لذا الله عز وجل اتمام حجت میفرماید چون اونها میگفتن که خب معجزه معجزه که بیاد اقوام گذشته نگاه کنید معجزه آمد قبول نکردن عذاب خدای تعالی حکمت را در این دیده که عذاب نده, نده اینها را آیه بده اول حجت اول حجت را تمام بکند اگر باز هم قبول نکردن بعدا نوبت عذاب هم آید صدق الله العظیم